prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii. Dnes tak trošku mimoriadnej, pretože ako iste viete, piatky v tomto čase sú u nás vyhradené predsa len pre trošku iné relácie, ale e, rozhodol som sa, že dnes urobím výnimku, pretože po dlhšej dobe sa tu opäť udiala situácia, ku ktorej som ja už aj v minulosti vyzýval a dnes som veľmi rád, že k nej došlo opäť. Totiž to jeden z vás, teda poslucháčov, alebo aby som bol presnejší, je to poslucháčka sa na mňa obrátila s prozbou o vystúpenie v relácii Rádia Slobodný vysielač, v čom som jej ja samozrejme veľmi rád vyhovel. Išlo len o to potom už nájsť nejaký čas, ktorý by nám obom vyhovoval. No a termín pripadol práve na tú dnešnú reláciu. Inak mimochodom, e, túto pani, ktorú malú chvíľku už privítam, ste mali možnosť u nás počuť, pretože bola jednou z tých, ktorá začiatkom roka 2015 e, vypočula jedno moje vtedajšie volanie alebo takú prozbu, alebo takú výzvu smerom k vám poslucháčom. O čo išlo? Ja som, a priznám vás, že už si na to spomínam len tak matne, lebo sú to dva roky dozadu, ale ja som pred tými dvomi rokmi, spomínam si, že som mal e, dosť takú, taký smútok, lebo ma zasiahla dosť silno jedna záležitosť, jeden článok, ktorý som si prečítal, nepamätám si v akom časopise, ktorom bola opísaná situácia, keď dcéra išla s jej matkou na pohotovosť, myslím, že to bola nejaká bratislavská nemocnica a tam vlastne zažila tá dcéra s matkou veľmi zlú skúsenosť. Celé to bolo v podstate o tom, že jej matku, hoci na prvý pohľad bolo evidentné, že je veľmi zle, nechal tamojší zdravotnícky personál dlhú dobu čakať na chodbe, potom ju len s veľmi veľkou neochotou vyšetrili, keď sa jej dcéra postarala svojim neunavným klopaním na dvere o to, aby ju už konečne zobrali dnu, za čo si ale následne tá dcera vyslúžila veľkú kritiku od, od ošetrovacieho personálu. Skrátka, dobre, skončilo sa to tragicky, jej matka, ako bolo opísané v tom článku, zomrela. No a ja keď som si tento článok prečítal, tak um, som mal taký veľmi zlý pocit z toho vlastne, že čo je na Slovensku možné, čo, čo sa na Slovensku môže udiať. A tak som uh, vlastne vyzval poslucháčov k tomu, aby ak majú nejakú takúto veľmi zlú skúsenosť so zdravotníctvom, aby sa nebáli, aby nám o tom prišli povedať. I nešlo o to, že som chcel silou mocov očierňovať lekárov v našom vysielaní, pretože jednoducho naozaj by bolo nesprávne hodiť všetkých do jedného vreca a tvrdiť, že všetci lekári lekári sú takíto. Práve naopak, možno som chcel práve to, aby tí lekári, ktorí si neplnia poriadne svoje povinnosti, aby nekazili prácu tým dobrým. A jednak a zároveň aj, aby, aby ľudia, ktorí majú takúto zlú skúsenosť, aby začali rozprávať, pretože sa to jednoducho môže stať do budúcnosti komukolvek z nás, to čím, čím si prešli oni, alebo možno niekomu z našich najbližších. Takže som mal takú víziu, že tým, že sa tu rozprúdi diskusia na tieto témy, na takéto zlé skúsenosti, ktoré majú mnohí ľudia na Slovensku, takže sa nám podarí akoby možno rozprúdiť takú verejnú debatu, ktorá by nakoniec mohla hádam vyústiť do toho, že eh, jednoducho aj samotní lekári si budú dávať väčší pozor. Pravda je ale taká, že v tej dobe pred dvoma rokmi sa mi prihlásili na asi 4 alebo 5 ľudia, ktorí boli ochotní rozprávať. Nehovorím, že je to málo, ale mal som predstavu, že ich bude trošku viac. Ale ako mi potom aj mnohí povedali, tak vlastne je problém o týchto veciach hovoriť, pretože oni sa zhodovali v takom názore, že viete, ja dnes poviem niečo na môjho ošetrujúceho lekára a zajtra ho budem ja alebo moji najbližší potrebovať a čo potom. No tak toto sa vlastne tak akoby najčastejšie opakovalo v tých odpovediach ľudí, prečo o týchto témach nechcú hovoriť, hoci majú veľmi zlé skúsenosti. No a ale predsa len ako hovorím, našli sa takí 4 a 5 odvážni. A ja som veľmi rád, že medzi tou úzkou skupinkou odvážnych bola pred dvomi rokmi uh, pani, ktorá tu sedí so mnou opäť. A inak je to veľmi zaujímavé, my sme to vôbec neplánovali. Ja som si to uvedomil až dnes, keď som, si, som sa pozeral do archívu, že ona je tu vlastne takmer na deň presne. Bola tu, bez toho, že by sme to plánovali, bola tu 28. januára roku 2015, takže Zajtra tomu budú presne dva roky, ako sa e, k mikrofónu posadila. E, volá sa Janka Mravíková, sedí tu oproti mne. My sme si za tie dva, za tie dva roky e, už stihli aj potýkať, takže nebudeme hrať na vás poslucháči žiadnu búdu, budeme si tu vo vysielaní týkať. Tak Janka, ahoj. Ahoj. No, i, hoci teda to hovorím tak úsmevne a, a, a taký asi optimizmus z toho sála, tak fakt je ten, že ty si sem prišla pred tými dvom, dvomi rokmi s, s veľmi zlou skúsenosťou, s veľmi nešťastným prípadom, o ktorom nám samozrejme porozprávaš dnes, lebo treba si uvedomiť, že tie dva roky to je dostatočne dlhá doba, aj tí ľudia, ktorí to možno počuli, vtedy tak pozabudli a zároveň viem si predstaviť, že aj ten káder poslucháčsky sa za, po, za tie dva roky dosť o, obmenil, takže pre mnohých poslucháčov to, čo budeš dnes rozprávať, eh, Eh, bude akoby znieť poprvýkrát. Takže my sa tak či onak znovu k tvojmu, tvojmu prípadu dostaneme v úvode tejto relácie, ale skôr tak, ako tak urobíme, tak ešte predsa len mi dovolte, vážení poslucháči, na úvod povedať, že e, počúvate kontaktnú reláciu, e, to znamená, že sa do nej môžete samozrejme dovolať svojimi otázkami a názormi aj vy a bude fajn, ak tak aj urobíte. E, teda buď telefonicky na čísle 048 381 0101, ale takisto nám môžete písať aj maily na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na tú ikonku otázky otázka do štúdia. Spolu s mojou dnešnou hoskou vám nerušené počúvanie praje Boris Koroni. Tak a teraz, ja som dnešnú reláciu nazval tak, ako sa volala vlastne pred tými dvomi rokmi, dal som taký názov, že že hypokratové légie, že to má akoby v sebe skrývať také, takú tú konotáciu, že lekári by mali na jednej strane liečiť, ale veľa leží sa stane situácia, že, že nejak tohto svojho sľubu nedostoja a dopadne to úplne inak. No. Uh, ako som spomínal, ty si tu bola pred dvomi rokmi, mm-hmm. Rozpome- rozpovedala si ten svoj príbeh, veľmi mhm. smutný, a si tu opäť. Tak chcem len tak na úvod pár vetami vedieť, že, že prečo si sa opäť rozhodla rozprávať? No, pekný večer všetkým, tak dúfam, že vám ho nepokazím, ale ja som naozaj musela znovu prísť pretože si tieto veci nemôžem nechať len pre seba, pretože pacienti si naozaj zaslúžia vedieť, čo im hrozí, ako to celé je. A vlastne, keby som ja bola tieto veci vedela predtým, tak si myslím, alebo som teda presvedčená, že môj Peter teraz žije. Môj Peter bol môjim partnerom, je aj zostane mojou láskou a preto, že prežívam stále veľmi, veľmi bolestné obdobie. Nechcem, aby sa to stalo niekomu inému a dúfam, že teda aj, aj týmto, že o tom budem rozprávať, môžem niekomu pomôcť. Hm. Za tie dva roky, ja teraz nechcem od teba, že, aby si mhm. povedal, že v čom všetkom, ale iba tak jednoducho, že za tie dva roky bol nejaký veľký posun v tom, v tom celom prípade? Eh, za tie dva roky vlastne už teraz eh, s určitosťou môžem povedať, že v podstate eh, v našom štáte nie je zabezpečená ochrana života a zdravia pacientov. Ja by som sa naozaj veľmi rada mýlila a, a ja pozývam všetkých možných ľudí, či to je z ministerstva zdravotníctva, či to je lekár, či to je právnik, aby, aby mi toto moje tvrdenie vyvrátil. Ja budem naozaj najšťastnejším človekom, ak niekto povie, že v niečom sa mýlim. Ale môj príbeh je takou reprezentatívnou vzorkou, že mám pravdu. Mm. Tak keď hovoríme o tom tvojom príbehu, tak povedz to, akoby to, čo vlastne zaznelo pred tými dvomi rokmi, tak asi by bolo dobre začať e, opäť tým, možno tak hutnejšie, mm-hmm. možno nie tak, ako sme o tom hovorili pred dvoma rokmi, ale tak, aby poslucháči, ktorí povedzme teraz počúvajú prvýkrát teba, aby vlastne vedeli, o čo ide. Už si spomínala, že meno Peter, že si o ňo prišla, takže už to jasné, že naznačuje, že to skončilo veľmi zle, mm-hmm. fatálne naznačuješ teda, že niekto z tvojho veľmi blízkeho okolia zomrel, tak poď nám to trošku bližšie vlastne vysvetliť, čo sa stalo. Takže Peter bol zdravý človek, aspoň teda nemal žiadne ťažkosti, problémy, na nič sa také neliečil. Bol piatok, e, po obede chystali sme sa na chatu, tešili sme sa, zrazu Peter dostal veľmi silné bolesti a začal vracať ja som okamžite zavolala sanitku, ktorá prišla, odviezla ho a ja som za ním išla vlastne do nemocnice, lebo mňa nezobrala sanitka vraj, nemohla, to majú zakázané. Ja keď som prišla do nemocnice, tak nejako automaticky som počítala, že je niekde hospitalizovaný, tak som tam začala hľadať na recepcii, že, že kde je. Uh, nakoniec mi zavolal Peter, že je už doma a že nech si vezmem okamžite taxík, nech sa ponáhľam, pretože mu je veľmi zle, má silné bolesti a vlastne, aby som za ním prišla. Takže ja som prišla, e, začali sme v podstate liečbu. Bola som, nakoniec to dopadlo všetko dobre, pretože nebolo to nič vážne, boli to žalúdočné ťažkosti. Takže v podstate sme boli šťastní. Začali sme tak, ako nariadil lekár piť čajky, jesť sucháre. A vlastne vtedy som ešte ani len netušila, že každý glk a každý hlt ho zabíja. A každá ďalšia hodina mu berie šance na život. To bolo behom soboty a nedeli sme sa snažili nejako potlačiť tie ťažkosti, ale keďže neustúpili úplne, alebo teda neustúpili, tak v pondelok ráno sme znovu volali sanitku, znovu sme išli na pohotovosť, kde vlastne mu zobrali krv a tam mu povedali správnu diagnózu, že to je zápal pankrasu. Mhm. Ja som vtedy bola zase šťastná, že Ježiš, chvála Bohu, je to zápal pankrásu. Dobre, že, že to nie je niečo vážne, nejaká Aj. rakovina mm. alebo niečo podobné. A ja som, čakali sme na sanitku, na zbernú sanitku, ktorá nás mala previesť do nemocnice a vtedy som ja Petrovi hovorila, že no tá doktorka sa kúkala na teba, aké by si mal umrieť. A on mi hovorí, že no. A vlastne ja som vtedy ešte nevedela, že to, tá, to jeho ochorenie je v podstate v konečnom štádiu. Že, to, hm. že je to už veľmi vážne. Uh, zápal pankrásu, aby teda posluchači vedeli, je ochorenie oveľa vážnejšie ako rakovina pankrásu. A teraz myslím z časového hľadiska. Pretože pri zápale pankrásu tam musí tá liečba nastať okamžite v tých prvých hodinách, a podstata v tohto ochorenia vlastne nie je to ako v pravom slova zmysle zápal, že sa niečo červenie mhm. zapáli, ale <clears throat> podstata tohto ochorenia spočíva v tom, že vlastne tam ten pankrás opuchne a tie pankratitické šťavy, ktoré sú, neotekajú a poškodzujú ten samotný orgán. Vlastne ten orgán nekrotizuje, teda odumiera. Mm-hmm a postupne sú nie len tento orgán, ale systémovo sú vlastne napadané aj ostatné orgány a e, vzniká tam taký šokový stav, pankraticko-šokový stav a vlastne ten ohrozuje ďalšie orgány, ako sú plúca, srdce, obličky. A čo je vlastne pri tomto najpodstatnejšie, tak e, tento proces trvá počas prvého až štvrtého dňa že vlastne ten pankrás môže vám odumrieť aj počas tých prvých niekoľko hodín, uh-huh. ak sú tie agresívne stavy. Uh-huh. Takže, prvých hodín až tých 4 až, dní. Hej, tak nie, niekedy môže odumrieť Uh, počas prvého dňa, mhm. niekomu mm. odumrie počas dvoch dní hej. a, a do toho štvrtého dňa sa vlastne táto um, by sa to malo ako uzavrieť, tam mm. už potom nastávajú len tie dôsledky, takže uh, toto, toto je podstata, že tam tá liečba musí nastať naozaj v tých prvých hodinách. Tá liečba musí byť multidisciplinárna, je vlastne hlavne v preventívnych opatreniach a tie preventívne opatrenia sú vlastne v tom, že sa e, snažíme zabrániť tomu odumretiu pankrásu, mm-hmm. preto tam nesmiete absolútne nič jesť, absolútne nič piť, dokonca sa odsáva obsah žalúdka, aby sa tam netvorili tie žalúdočné šťavy. A vlastne sú tam ďalšie e, tie preventívne opatrenia, ako je adekvátna náhrada tekutina minerálov tam, pretože dochádza k veľkým stratám a vlastne toto je základom takej prevencie tých všetkých systémových komplikácií, mm potom následkom čoho vzniká hypovolémia alebo hypotenzia alebo plúcny edém, respiračné ochorenia, poruchy a ale podstata všetkého je, že najdôležitejšie sú, je tých prvých 24 až 48 hodín, aby, aby sa vlastne toto ochorenie podchytilo. Mm. Takže ja všade, kde teraz chodím a je to takou mojou povinnosťou, tak každému hovorím, že naozaj, keď dostanete zrazu silné bolesti brucha a vracanie alebo hnačky, nikdy to nepocente, vždy myslíte na akutnú pankrátitídu, pretože ak to podceníte, mm. naozaj vám ide o život. Mm. No a teda, ako si hovorila, tak vy ste boli v piatok na, pohoto- v piatok mm-hmm. na pohotovosti. Mm-hmm. Ty si tam vtedy nebola, keď tam bol on. Mm-hmm poslali ho domov, prišla si za ním, sobotu, nedelu a potom sa čo teda dialo ďalej po tom víkende? No potom v podstate nastala hospitalizácia v pondelok e, po obede, kým sme porobili všetky vyšetrenia, tak mm-hmm. v mhm. pondelok po obede e, začala <clears throat> liečba pacienta, čo vlastne bolo už tam už sa riešili už len tie komplikácie. Tam už nebola možnosť zásahu nejakej prevencie. Uh, Mm-hmm. A tam vlastne e, ten, mm, to štádium ochorenia bolo vlastne veľmi zlé. Mm-hmm. Takže uh, bolo tam čo aj teda potvrdilo CT, bolo tam dvojtretinové odumretie pankrásu. To je naozaj mm, už hraničný stav a tam bolo odumretie hlava, telo a vlastne pankreas sa stal, uh, skladá hlava, telo, chvost. Uh-huh. Takže už len na chvoste bolo ako zdravé tkanivo. Uh-huh. No a samozrejme e, tam e, začali tak, ako to táto choroba predpokladala, tak už vlastne ten vývoj ochorenia, už len začali tie komplikácie, začali tam boli problémy so srdcom, s dýchaním, vlastne plúcny jedem sa tam, už, už vlastne, už sa riešili len komplikácie. Takže mhm. e, riešilo sa to na iske. Iska mm, zobrala Petrovi všetky možné fyzické, psychické síly, ktoré ešte mal. Takisto ich zobrala mne a mojej rodine, pretože tam to bolo niečo katastrofálne. Na jednotke intenzívnej starostlivosti. Na jednotke intenzívnej starostlivosti. A keď sme my videli tento stav, tak sme sa snažili vlastne vybaviť áro. Mm, no čo sa tam dialo na tej iske, môžeš povedať? Keď hovoríš, na tej iske, e, to, to by sme tu boli do rána, ale mm, ja poviem také základné veci. Napríklad e, raz nám Peter zavolal, o pol štvrtej ráno, že, je, je, že e, je mu strašne zle a my sme prišli do nemocnice a e, on mi hovorí, že prepáč, že som vás zobudil, ale ja už som nevládal a sestra mu nepodala vodu. Išlo o to, že, že pýtal vodu a sestra mu nepovedala. A, že, a prečo si si nepýtal, prečo si nezazvonil na sestričku? Ja som zazvonila ona Prišla a povedala, že spíte. Takže odvtedy ja som na tej iske bola, nie že počas návštevných hodín, ja som na tej iske bola deň, noc, deň. Ja som proste už, sme sa tam striedali a boli sme tam stále. A to, to bolo množstvo situácií, ktoré ani, ani tu nechcem opisovať. Mm. Ja mhm. napríklad, uh, Peter mal také zahmlenie oči a ja som hovorila lekárovi, že prosím vás, prečo, to, prečo nevidí dobre? Ja neviem, ja neviem, to by nemalo byť. Mhm. Pýtam sa vždy, prosím vás, on dobre nevidí, prečo to je? Koľko máte detí? Dve. Koľko máte rokov? 49. To je v poriadku. Ako, <laughs> toto boli jeho, ich odpovede. Pritom to je, e, e, môže tam, e, je to E, taký príznak pankreatitidy je veľmi zriedkavý, ale už teraz neviem, ako sa to volá, nejaká mm, retinopatia, pulčero, neviem, mm. nie, nejak tak, ale je to príznak pankreatitidy, ktorý mm. sa môže v niektorých prípadoch vyskytnúť. Proste tam bolo, tam bolo neskutočne veľa vecí, no a chcela som to hovoriť v inej mm, Dobre, tak kombinácii, ale môžem to už povedať ako keď som pri tej iske, tak to poviem. E, my, keď sme videli takýto prístup, tak e, sme sa snažili kontaktovať Áro, chceli sme ho previesť. Moja sestra je zdravotná sestra teda, takže bola za lekárom z Ára, ktorý sa bol už naozaj v kritickom stave pozrieť na pacienta a e, chceli sme ho presunúť. Môj Peter mi v tom čase, ja som bola pri lôžku a povedal mi, prosím ťa, chod za lekárom, ja už nevládzem, ja, ja nemôžem dýchať. Tak ja som išla za lekárom, prosím vás, poďte mu pomôcť, on nemôže dýchať. On ma vyhodil z ordinácie, ťažká pankreatitída. Ja som, ja som zopla ruky a som mu povedala, prosím vás, poďte mu pomôcť, on, on mi tam zomrie. Ťažká pankreatitída. Vtedy som zavolala mojej sestre, ktorá mm. vlastne riešila to áro a Iveta, prosím ťa, Peter, Petrovi je strašne zle, čo mám robiť. Tak vlastne prišla a hovorí tomu lekárovi, áro je vybavené, e, lekár sa bol pozrieť z ára, vezme ho, potrebuje ho zaintubovať, e, dať na plúcnu ventiláciu, pacient je v ohrození života, že preveste ho na áro. Čakám ešte nefrológa. Nefrolog príde na áro, tam mu urobia vyšetrenia, e, pacient je v ohrození života, preveste ho na áro. A vy mi tu čo idete rozkazovať? O čo vám ide? No mne ide o záchranu pacienta na rozdiel od vás. A ak okamžite nejdete previesť pacienta, choďte vrátiť diplom. A vtedy začala odpájať e, tie hadičky a vtedy zdvihol zadok a išiel k pacientovi. Hm. V súdnoznaleckých posudkoch sa píše, že pacient bol prevezený mm, normálnym spôsobom, pretože toto som všade opisovala. Mhm. Pacient bol prevezený klasickým spôsobom, zavolaním lekára na áro a prevezený. Ja som vtedy Ivete mojej sestre, ešte, ešte ja som sa s ňou pohádala, že to si musela tak vrieskať, čo sa zbláznila. Je, čiže to sestra tvoja, tá, ktorá... Vlastne, moja sa, sestra, že ty si to ale takto. nie, moja no. sestra, ona, lebo ona videla ten, uh-huh. Mhm. tú, ten, tú kritickú Hej. situáciu uh-huh. a ja som jej ešte takto ako oponovala a ona vtedy aj na mňa navrieskala. Áno, musela som takto vrieskať, aby ti neumrel Peter, lebo by ti bol tam umrel. Hm. Takže a ja ti, Iva, za to ďakujem. Takže toto bola taká situácia zisky a naozaj ostatné, o ostatnom sa mi ani nechce rozprávať, pretože, pretože takto to vyzeralo na iske. Mm. Ale aby som teda nebola len kritická, na áre sa to úplne otočilo. Ja vám, páni doktori, naozaj ďakujem. Ja som vám už ďakovala niekoľkokrát a znovu vám ďakujem a skláňam sa. A na tom áre teda už bola starostlivosť ako sa patrí. Na tom, tam už, na už, tom áre už... bola, áno, to tam bolo v poriadku. No či sestričky, či to, to bolo úplne úžasné. No dobrá, ale napriek tomu, že asi sa to nehovorí ľahko, tak treba to dopovedať, že čo, čo sa teda dialo na tom áre. Na tom to, áre e, v podstate tam už... E, tam už e, ho Petra len udržiavali, snažili sa riešiť tie dôsledky. Ten stav bol naozaj zlý. Mhm Eh, čo sa týka, eh, jedinou teda možnosťou a záchranou bola operácia. Mne na áre ešte deň pred operáciou povedali, eh, stále mi hovorili, viete, ten stav je vážny, tam je dvojtretinové odumretie pankrásu, tam je naozaj len to zdravé tkanivo len v oblasti chvosta, takže všetko záleží od operácie, od ľudí, ako sa rozhodnú, či operovať, či neoperovať. Mm-hmm. My sme to všetko vedeli. Nakoniec operovali, operácia, operáciou mali byť teda odstránené odumreté časti e, pankrásu, tie nekrotické. Operácia teda dopadla v poriadku a potom ešte celý deň v podstate riešili, zachraňovali, ale Peter mi v noci zomrel. Hm. A to bolo, to sa bavíme o období, akom to bolo, ktorý rok, kedy to bolo? To bolo rok 2010. 2010, je mm-hmm. 2017 rok. Mm-hmm, 7 rokov od vtedy. Áno. E, človek by tak povedal, vieš, že, že po 7 rokoch už by to malo byť, ako nikdy to nebude nejak akože zabudnuté, to nikto ani nechce, ale po 7 rokoch by ti niekto povedal, že, že pani a posunte sa už ďalej. Všetci. Hej, že, že už, už už treba ísť ďalej, už treba zabudnúť, alebo niečo v tomto zmysle. A nie, že zabudnúť, ale treba sa pohnúť ďalej, posunúť. Ja sa posúvam. Práve, že sa posúvam, aby sa to nestalo. No, tak to sa chcem spýtať. Dáme si, lebo máme, vieš čo, máme za sebou pol hodinku, teda sme si pesničku, že toto mi ešte povedz na úvod, že, že, že prečo teda takto 7 rokov už, už bojuješ? A zistíme potom po pesničke, že vlastne čo bojuješ, za čo bojuješ, o čo ti ide, ale, ale prečo to proste 7 rokov si ochotná všetko toto znášať, čo nám povieš potom neskôr? Ako, eh, tak ako nebolo to nejakou mojou metou, že ja teraz budem bojovať proti všetkým, proti lekárom. Nie, ja bojujem za život. Ja bojem za život a myslím si, že to je najvyššia hodnota, že proste to, za to sa oplatí bojovať, ale, ale takto to trvá. Mhm. Ak, e, ak ty potom, ak v médiách, e, v médiách vidíme len ten začiatok a obráti, e, pozostali sa obrátia na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Mm. Pokiaľ sa obrátiš na úrad, potom sa obrátiš na políciu, potom sa obrátiš na súdy a vlastne to, to presne takto trvá. Takže tam ako ja idem len, len postupne, ako, ako mi to zákon hovorí mm. a takto dlho to trvá. No dobre, tak ešte počkaj, ešte chvíľu nedáme pesničku, že <clears throat> vlastne je to tak, že uh, keď sa táto vec, proste záležitosť pred 7 rokmi udiala, ty si to skrátka vyhodnotila tak, aj z toho, čo si povedala, to znie celkom logicky, že skrátka to bolo pochybenie lekára, toho, toho hlavne, ktoré, ku ktorému ste prišli na tú na pohotovosť uh-huh. a on zle vyhodnotil stav. Dobre to áno, chápem? Áno, áno. Čiže ten zle vyhodnotil stav, keby bol zistil, že je to pankreatitída, tak by bola hneď nastala liečba a bola veľká šanca, že by sa bol z toho dostal. No, keby si bol splnil základné povinnosti, keby bol dodržal zákon, keby bol pacientovi zobral krv, tak áno, mohol zistiť teda správnu diagnózu a Peter mohol dostať okamžitú liečbu a správnu a mohol mať 80 až 90 šanci na život. Mhm. A tento doktor vôbec nezobral ani krv, ani žiadne také základné vyšetrenia? Tento neurobil? doktor, ja teda budem citovať, čo tento doktor urobil alebo neurobil, budem citovať z úradu predohľad keď e, vás niekto bude vyzývať, že obráte sa na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Absolútne sa nemusíte obracať, je to úplne zbytočné. Úrad pre dohľad e, e, napísal. Za závažný nedostatok a pochybenie zo strany poskytovateľa ústredie považuje nedostatočné vyšetrenie dňa 37.2010 kedy pacientovi nebolo urobené komplexné objektívne vyšetrenie, nebola vyšetrená teplota, krvný tlak, puls, neboli ordinované štandardné, dostupné, laboratórne, hematologické a biochemické vyšetrenie krvi, nebolo vyšetrenie moču, nebolo vyšetrenie ultrazvukom, nebolo vyšetrenie brucha, ktoré by spresnilo diagnózu za účelom správnej a včasnej liečby. Prešetrením úrad zistil porušenie ustanovenia paragrafu 4 odstavec 3 zákona 576 2004 o zdravotnej starostlivosti. No ale podľa tejto správy, čo si teraz prečítala, ten lekár nič neurobil. Ten lekár nič neurobil. A čo je ešte najhoršie, najpodstatnejšie, nepriateľné, hrozivé je to, že tento lekár vedel, že tento pacient môže zomrieť. On to priznal potom neskôr, Tento vedel? lekár vedel, že hrozí akutná pankreatitída. A tento lekár vedel, že ak okamžite nezačne liečiť, takže Peter môže zomrieť. Ale vedel to? No vedel to. Priznal Jednak to, že vedel? lekár no, to nie, musí no. vedieť, pretože všetky znalecké posudky, mám ich sedem, mm. tak všetky znalecké posudky hovoria o tom, že pri ťažkostiach, aké pacient uvádzal, a to je bolesť brucha a vracanie, automaticky musí myslieť na akutnú pankreatitídu, mm. automaticky tam patria vyšetrenia, ako je krv, moč, USG, to sú základy. Mm. Tie vyšetrenia sú odporúčané, ponúkajúce a tieto mal urobiť. Mm. A tento lekár sa obhájil asi tým, že Nerobil, veď som sa spýtal pacienta, či mal pobede štamperlík, lebo toto môže spúšťať akútnu pankreatitídu tak akútnu pankreatitídu pán doktor môže spúšťať ďalších, neviem, asi 8 vecí a to je napríklad zakliesnenie kameňa, e, žlč, žlčníkového kameňa, potom to môže byť úder do brucha, potom to môže byť dietná chyba, čo asi aj v Petrovom prípade bolo. Mhm. Potom to môžu byť, ja neviem, nejaké vírusy alebo, a, a potom to môže byť, nejaké percentá sú príčina neznáma. Takže mm-hmm. okrem alkoholickej veci tam sú rôzne iné príčiny, ktoré môžu spúšťať pankreatitidu. Ďalej sa tento lekár obhájil, že neurobil som vyšetrenie krvi, lebo však aj tak by v tom čase nič neukázalo, lebo amylázy by vyskočili až o 4 hodiny. Mm-hmm. Ja som teda, keby, prečo ho neupozornil? keby ho bol aspoň upozornil, že viete čo, ja vám neurobím teraz vyšetrenie krvi, lebo až o 4 hodiny by som vám zistil smrteľné ochorenie, takže <laughs> mohol hosp- hospitalizovať, mohol urobiť čokoľvek. Všetko, čo hovoria znalecké posudky. Znalci sa vyjadrujú, tento pacient nemal byť poslaný domov. Ďalší znalec sa vyjadril, tento pacient mal e, dostať odber krvi a ak by aj neboli ukázali zvýšenie amylás, teda čo poukazuje na tú pankratitídu, uh-huh. Mhm. tak by tam boli zvýšené zápalové hodnoty, ktoré by už boli poukazovali na nejaký zápal v tele. Uh-huh. Proste on sa obhájí, že aj tak by nebol. Aj tak by nebol. No, ale ty máš teraz koľko 7, 8 posudkov, ktorý vlastne každý jeden z nich konštatuje toto isté pochybenie lekára. Áno, asi 6, 6, 6 dobre, 6, 7, dobre, to je jedno. Ale skrátka, e, tie, čo máš, tak vlastne každý z nich uh, konštatuje to isté, že tento áno, lekár áno. na tej pohotovosti pochybil. Áno. No, Dokonca úrad nad zdravotnou starostlivosťou toto isté skonštatuje. Áno, teda, aj orgán, teda orgán, ktorý toto má práve skúmať, či lekár áno, pochybil, áno. nepochybil, tak on zistil, že pochybil, hej? Áno. Tak ja tomu, ne, ja tomu nerozumiem, že... No ja ti to vysvetlím. No vysvetlím. Po, po dvoch že... hodinách porozumieš tomu a budeš taký frustrovaný, že... No a, áno, a, a to na tom nezáleží. Oni, on, tento lekár si môže dovoliť toto, ako on môže porušiť zákon. On jednoducho tam... No tam... No dobre, ale polícia, ktorá má, e, tá si všetky posudky predpokladám vyžiadala. Áno. Lebo hej, to išlo na políciu, tak e, tá si vyžiadala posudky a policia má 6 posudkov, v ktorom jej každý jeden posudok hovorí toto isté. Tak ja nerozumiem, prečo voči tomu lekárovi teda sa nevyvodia nejaké dôsledky, keď vlastne majú oporu v, v lekárskych posudkoch. No, nevyvodia sa preto posudky, ako to je takto. Tam Dôsledky. bolo porušenie zákona. To, tam je jednoznačné porušenie zákona, kde aj policia e, vyhodnotila, že tam bol porušený zákon. E, na, potom sa môžete obrátiť s týmto na policiu. Hej? E, teda Môžete sa obrátiť s tým posudkom z úradu predohľad, sa môžete obrátiť na policiu, teda že bol trestný čin a podáte trestný čin, e, podáte na lekára e, vlastne podanie pre trestný čin usmrtenia, uh-huh. pretože došlo k smrti pacienta. Uh-huh. No a e, všetky znalecké posudky, zase sa tam vypracovávajú všetky tie znalecké posudky, čo trvá jeden rok, dva roky, tri roky, všetky znalecké posudky, medicínske poznatky a všetky tieto e, jasne dokazujú, že vlastne e, došlo k vážnemu poškodeniu zdravia s následkom smrti. Že jednoducho tam, tam není o čom. Tam tá pankratitida, keď Eh, lekár nariadi 3 dní kontraproduktívnej liečby, tak samozrejme, že, že tam dostal eh, pacienta do štádia nezvratného. Uh-huh. Ale policia uzavrie celý tento prípad tým, že došlo k smrti. Polícia uzavrie, že nie je možné vylúčiť, či by aj napriek správnej liečbe nedošlo k smrti. Nie je možné. Proste asi Čiže takými vlastne, svojimi počkej. slovami, že možno by aj tak zomrel. A tým to je vybavené a týmto je vyriešené. Čiže vlastne, že ak to dobre chápem, že, že áno, potvrdzujeme, že lekár si nesplnil svoju povinnosť, to máme konec koncov ale má oprav, ak sa mýlim, že to máme konec koncov v tých šiestich posudkoch, tie hovoria áno o chybe lekára. Áno. To je pravda, čiže vlastne iným, iným slovom by sme mohli povedať, že áno, uznávame, že lekár prispel touto chybou k jeho smrti, ale nemôžeme ho obviniť, lebo zase nevieme z istotou povedať, či by nezomrel aj tak, keby lekár túto chybu nebol urobil. Áno, lebo vlastne e, určité percento rizika úmrtia máš pri každom ochorení. Určité percento mm, no. je pri každom ochorení. No ale tak potom to by ale znamenalo, ak je to takto, no tak potom je, je lekár nikdy nie je žalovateľný, ano. lebo vždy je potom, ale tak to je blbosť, lebo ale sú nie, lekár, to je tak. Ale však sú lekári, ktorých aj e, nejak odsúdili za nejaké pochybenia, či nie? Uh... Ako potom, to, to je hlúposť, že ak by to, sa na toto odvolávali, tak potom v tom prípade sú lekári nepostihnutelní pred súdom. Lebo vždy máš, presne ako ano. hovoríš správne, vždy je nejaká, nejaké percento, ktoré keby sa aj lekári roz, rozdrapili, tak proste ten pacient môže zomrieť. Tak potom na toto, keď sa budú lekári odvolávať, tak nebude nikto nikdy postihnutý. Áno, e, Presne si to, ty, ty, s tebou je taká dobrá spolupráca, nemusím to ja hovoriť. No nie, <laughs> ale však, ale, ale, ale počkaj, ale, však, ale sú nejakí lekári pos, e, už odsúdení, či tak nikto ja, tu nie je odsúdený? Pozri však, sa, ako to je? Ja som, ja, môj právnik presne toto povedal, e, pra, uh, policajtka mu povedala, že ale e, zo smrti mne osobne povedala vyšetrovateľka, ale zo smrti lekára nikto neobviní. Na to môj právnik povedal, ale tam došlo k vážnemu poškodeniu zdravia, dokonca polícia sama vyhodnotila, že to bolo nezvratné štádium ochorenia po tom víkende a preto sme chceli preklasifikovať na ublíženie na zdraví policajtka povedala, že to sa nedá. A presne toto povedal môj právnik, ale to proste nie je možné. Potom by tam bola nepostihnutelnosť lekára no. a potom si môže robiť, čo chce. No. Ona na to nereagovala. Ja som si potom e, zaplatila jeden seminár, kde prednášal doktor Humeník. On e, je lekár na medicínske právo a boli tam aj zastupcovia úradu predohľad a ja som vlastne celý tento príbeh im tam povedala a pýtala sa na to, že, že či naozaj potom lekári nie sú postihnutelní a že vlastne ako to je, či nemôže byť lekár obvinený napríklad z ubliženia na zdraví, ku ktorému jednoznačne došlo, tam, mhm. tam nie je o čom. No a tento pán doktor mi povedal, že áno, samozrejme, takto to môže byť aj v prípade, že došlo k smrti pacienta. My sme to samozrejme napísali e, vyšetrovateľke, na to už nereagovala. Takže v podstate zostalo to v tom štádiu, že áno, lekár sa dopustil trestného činu, ale možno by pacient aj napriek správnej a včasnej liečbe zomrel. Nie, je to tak. Ja som, my sme vyčerpali všetky zákonné možnosti. My sme prešli uh, políciu, my sme prešli okresného prokurátora, krajského prokurátora, generálnu prokuratúru. Tak toto je potvrdené. A preto ja tvrdím, že v našom štáte v takomto prípade nie je zabezpečená ochrana života a zdravia pacientov. Vieš čo toto, vieš čo toto akože toto ja, ja si nepamätám, či si mi to takto pred dvoma rokmi povedala. Ja teraz proste no, s otvorenými očami a ústami počúvam, čo vravíš, lebo počúvaj, že teraz to vlastne ani nemusím priťahnuť za vlasy. Ak toto platí v prípade lekárov, že, že to zopakujem, že, e, e, že vlastne síce som mu zavinil svojou chybou smrť, ale pri každom ochorení je isté percento riziko smrti, tak vlastne mohol zomrieť aj tak. Tak to je, počúvaj, že to je presne to isté, ako keď, že niekoho zavraždí niekto, vieš, vražda. A teraz by povedal prokurátor, že Viete čo, áno, ten vrah ho síce zavraždil, ale nie je isté, že či by ten človek zajtra nespadol zo schodov a nezlomil si väzy. Áno. Takže my vlastne tohto vraha nemôžeme postihnúť. E, áno, áno, ta, tak to nejako to je. Áno. Ty máš 100% dokázať, že by bol zomrel. No ja, že by nebol zomrel. Že, ja že... mám 100% dokázať, že by môj Peter nebol zomrel. Pri tejto pri tomto ochorení je percento úmrtia 10 až 20 pri tých najťažších formách. Aj keď je poskytnutá zdravotná lekárska. Áno. Ona včas, hej? Uh, teraz uh, najnovšie pán doktor Kužela je to hlavný gastroenterológ ministerstva zdravotníctva E, ktorý vlastne povedal, že už v, dnešnom, v, dne, v dnešnej medicíne je to už len 5% na úmrtnosť. Uh-huh. Bolo to pred rokom nejak 13. 12. 2016, 2015, keď ja som bola v STVčku, občan za dverami pod názvom Smrtiaca liečba tak e, tam vlastne sa vyjadroval k tomuto prípadu doktor Kužela, takže tento potvrdil 5 umrtnosť. Takže pri tomto ochorení, ale dobre, vezmime, že je 10 na 10 až 20 Takže môj Peter mal 80 šancu na život. Mhm. Ale keďže tam je to určité riziko umrtia percentuálne, takže v podstate lekár je vyvinený, nie je zodpovedný. Lebo ty nevieš, ani nemôžeš nikdy vlastne dokázať, že by bol, že by bol prežil. Hej? Že, lebo je tam vždy tých 20%, 10%, možno 5%, to je jedno koľko percent, ale áno, áno. vždy je tam to percento, že áno, by mohol zomrieť áno, aj áno. tak. Čiže ty mi vlastne hovoríš, že tak polícia, ako aj okresný prokurátor a možno krajský a nakoniec generálny ti vlastne toto isté, všetci povedali toto isté, že... Že keďže je no tam... tak ja ti napríklad z generálnej prokuratúry, prečo tam nebudem tu, lebo by sme tu boli do rana, ale z generálnej prokuratúry napríklad Eh, napriek včasnej diagnoze a po započatí intenzívnej liečby nie je možné so 100% istotou povedať, či by zostalo len pri edematóznej opuchovej forme akutnej pankratitidy a nedošlo by aj k rozvoju nekrotickej pankratitidy, ktorá má úmrtnosť 10 až 20% napriek intenzívnej liečbe. To je to, čo som ti ja teraz povedala svojimi slovami, že v podstate, aj keby tá liečba bola začala, tak 10 až 20 je tam riziko, že zomrie. A tým pádom je lekár vyvinený. No ale to je nenormálny stav, lebo ak, ak tá, teraz dobre, veď my si tu v tejto relácii týkame a všetko možné, niekto by povedal, no dobre, teraz ste sa dali dokopy, ty jej drukuješ, ona ti na to odpovedá, ale ja som... Nie, ty mi je, prosím je pravda, oponuj, no, lebo je, ja sa chcem míliť. Je pravda, že, že si tu bola pred dvomi rokmi, ale ja toto teraz mám pocit, že počujem prvýkrát od teba takto povedané, ja som z toho teraz akože neviem, čo mám na to povedať, lebo toto je podľa mňa nes, neskutočná vec, čo vravíš, lebo to potom znamená, že jednoducho je lekár, a ja znova opakujem to, čo som povedal v úvode relácie. Ja v tej, toto nie je teraz v tejto chvíli moja snaha, asi ani mhm, tvoja, mm, hodiť mm. všetkých lekárov do jedného vreca. a poznám kopec skvelých lekárov. Ty si sa dneska poďakovala lekárom z Ára a mm. tak ďalej. Tu je kopec dobrých lekárov, ale toto predsa takto nemôže byť. To, sú, to je nenormálna sprostosť, čo teraz, že, že súd povie, že, že no ale my to nikdy nevieme z istotou povedať, či by prežil tak, že vlastne lekár síce, áno, 6 posudkov povie, urobil chybu, ale my ho nemôžeme postihnúť, lebo vlastne nevieme, či by je tak prežil. Veď toto je nenormálne. Veď to je, e, to je, to, to, to, Neviem, ja neviem, čo mám na to povedať, lebo mi rozum stojí teraz tejto chvíli. Začína mi z, z, pári z hlavy po tejto, po tejto, <laughs> po tejto, tejto, tejto no ja právničtine, čo tu zaznelo. Ja už som to nejako, e, nie že prijala, lebo to sa nedá prijať, to je nepriateľné, ale ja, ja už som sa nejak s tým zmierila a, a preto som tu a preto o tom hovorím a preto vyzývam ministerstva, vyzývam ministerstvo zdravotníctva a preto všetkým, ja, ja som toto všetkým napísala ja som, a v každom liste ku komu sa, ja som oslovila všetkých, keď ministerstvo zdravotníctva, spravodlivosti, ombudsmana, ja, ja neviem koho, asociáciu práv pacientov, ja som všetky organizácie, úrad pre dohľad, proste mm. a vždy im napíšem, že ak sa v niečom mýlim, som ochotná diskusie. Ak sa nemýlim, budem pokračovať v tejto línii. Budem považovať toto za správne a budem pokračovať v tejto línii a takto to budem predkladať pacientom. No, tak preto som tu ja teraz rozumiem <laughs> potom, lebo to ešte som chvíľu nerozumel, keď si vravela, že, že keď vás niekto pošle na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, že, takže to je zbytočné, no to lebo je zbytočné. to je zbytočné, lebo, lebo čo ty vlastne z toho máš, že on skonštatuje, že lekár urobil chybu, keď vlastne e, to nemôžeš ďalej ni, ni, nejak, nikam posunúť, to nemá vývoj, to, to, to konštatovanie úradu sa skonštatuje a tam to skončí. No ty môžeš posunúť, ty na základe toho môžeš dať trestné oznámenie na lekára, policia to znovu vyšetrí a, a povie ti tento záver. Že možno no ale ten záver je ten áno, jasný, áno, že áno, to skončí áno. takto. No ale, no počkaj, ale to ešte znamená, že no ty to dáš policii a, a to potom musia ďalšie posudky a niečo áno. a to ale asi všetko stojí niečo? E, čo sa týka e, trestnoprávneho konania, tak e, tam to, ja to, toto neplatím. Trestnoprávne konanie nie. Potom uh-huh. máš ešte druhú možnosť, to je občianskoprávne konanie a to, to si len pomyslíš na občianskoprávne a už si môžeš vybrať úspory a tam už všetko platíš, lebo tam, tam už platíš vlastne, aby začal súd, všetky ználecké posudky, pokiaľ ti teda dajú zaplatiť e, tie súdne trovy, ale to, to zdajú zaplatiť. No vlastne. ja by som bol teraz rád, však jednak keby niekto napísal aj poslucháč, samozrejme taký, ktorý len teraz toto počúva, má ne, možno nejakú vedomosť, svoju skúsenosť, že by som chcel veľmi počuť teraz niekoho, kto mi povie, že to takto nie je, ako hovoríš. Ja Eh, a ideálne by bolo, keby možno nás v tejto chvíli počúval nejaký právnik, ktorý možno takéto niečo rieši a, a povedal by teraz, že napísal, a že, že ale vy to teraz rozprávate úplne hlúposti, toto proste tak nie je, tak ja vás normálne, že, že prosím teraz niekto, ak to počúvate a, a teraz túto tá pani Mravíková hovorí zle, aby sme tu nešírili v tejto chvíli, v tejto relácii nejaké poplašné správy, tak prosím vás, dajte to na nejakú mm, akože pravdivú mieru, ak toto, čo teraz hovorí, nie je pravda, tak nám prosím, ťa, buď, prosím vás, buď zavolajte alebo napíšte, lebo ak je to takto, tak to potom ale naozaj znamená, že, že tu s nami žije istá skupina ľudí, ktorých ja nechcem dopredu z ničoho zlého obviňovať, len chcem povedať potom, alebo musím povedať, že ak sa oni pomýlia a niečo pokazia v tom zmysle, že dokonca niekto vďaka tomu zomrie? Nie, pomýlia, ja ťa musím opraviť, pretože ja by som akceptovala, keby sa pomýlil. Toto bolo vrcholné zanedbanie, toto bolo arogantné, vedomé odoslanie na smrť. Počkaj, to sa čiže nepomýlil. Keby on, čiže keby on, e, ten lekár na pohotovosti, keby mu bol, povedzme, že zobral krv a zle vyhodnotí tie amylázy, ktoré si spomínala, alebo ano. niečo sa stane zle, že mu zle vyhodnotí diagnózu, ano. ale že niečo urobil také tie základné vyšetrenia, ktoré mal, ale na základe nich sa zle rozhodol, Napríklad, urobil zlú že... diagnózu a ano. skončilo by to presne takto isto, hej, že fatálne. Tak to nie som. Ty by si to neriešila. No, neriešila by som to samozrejme, lebo aj lekár je človek, môže sa pomýliť, ale ke, keby mal, keby mu bol zobral krv, moč, ultrazvuk a teraz by nejak tie výsledky poukazovali na nejaké dve choroby e, podobné, tak alebo on sa, alebo aj viac, a on sa aj. rozhodne pre, pre tú nesprávnu a vlastne nebude to, nebude to tak, tak tak áno, tak toto sa dá pochopiť. Čiže ty toto, by si toto urobil... absolútne cháp... Či, čiže ty vlastne hovoríš, že tebe, ne, tebe by nevadilo, no nevadilo, je to hrozné, ale, ale chápal, aby si to, keby sa ľudsky pomýlil, keby zle vyhodnotil, proste, hej, že Aj bolo viac možností, príjmeš to. Mhm. Lenže ty sa nevieš zmieriť s faktom, že ten lekár neurobil nič, nič. proste, nič. Presne. No dobre, tá moja výzva platí, ja, ja dúfam, že sa niekto ozve a dá tieto veci proste <laughs> asi na pravú mieru a povie nám, že, že viete čo, ale ono je to vlastne celé inak, lebo niečo. Lebo ak to takto skončí, ak to takto naozaj je, tak potom je to hrozný stav. To je, to je hrozný stav, lebo potom sa môže stať situácia, že sa to zajtra môže stať niekomu, hoci komu, alebo niekoho blízkej rodine a jednoducho budú v tejto istej situácii, kde si ty. No a preto som tu, aby, aby sa to nestalo ďalej. No nič, máme polčas, tak dajme si nejakú pesničku. Ty si dnes vlastne, ty si dnes nie len ako host tejto relácie, zároveň ako hudobný dramaturg. Tak čo, čo si ideme zahrať? No, ja som vybrala pieseň od Joža Ráža, len kým tu si a ja si ju aj tak trošku uvediem. Je to, je to vlastne táto pieseň je takým mojim vyznaním môjmu Petrovi, ale aj takým odkazom pre ostatných, že naozaj, aby si vážili tie spoločné chvíle, kým, kým ich ešte majú a aby sa treba, ja neviem, nehádali pre hlúposti, lebo naozaj len keď e, sme všetci spolu, alebo teda už vy ste všetci spolu, naozaj ten život môžete žiť tak plnohodnotne, tak vnútorne, šťastne, naplnenie. A ja, ja viem, ako to je, však ja tiež by som bola niekedy môjho Petra pretrhla aj na, dva, na dve časti, takže, a o mňa možno na desať, ale e, teraz som už múdra. E, takže viem, že naplno ten život má zmysel len kým tu si. Len kým tu si, tu pri mne blízko, tento svet zmysel má, no a my v ňom. Len kým ťa mám, sú strach a úzkosť, len pierka z čiernych vrán, čo minú náš dom. Až dráhu slnka skríži čierny vták, keď jeho tieň sa vplazí až k nám. Čo potom stáva sa, to sa nesmie stať, to sľubujem a tak prisahám, len kým tu si, verím na lásku, ten ukryt bezpečný pred večnou tmou, len kým ťa mám, kvety k slnku rastú praskajú mu rytmy pod hladinou snou. tu si. Verím na lásku, ten ukryt bezpečný pred večnou tmou. Len kým ťa mám, Počúvate reláciu dnes tak trošku mimoriadne v prvej línii eh, s hostkou Jankou Mravíkovou, ktorá, ako som spomínal v úvode, tu už u nás bola je to až také zvláštne, zaujímavé, naozaj sme to neplánovali, ja som si to uvedomil až dnes, že je to takmer na deň presne dva roky dozadu, 28. tu bola, dnes vysielame 27. Pred dvomi rokmi nám prišla porozprávať e, ten smutný príbeh e, jej partnera, ktorý dopadol tak, ako ste to počuli v tej úvednej časti relácie. Ehm, ja som aj vlastne poprosil niekoho, <laughs> kto v týchto veciach je doma, možno nejakého právnika, aby nám to aj v tejto relácii možno vysvetlil, či už mailovo, telefonicky, ale to samozrejme neznamená, že len nie, právnici sa nám majú ozvať, môžu samozrejme ktokoľvek, kto má nejakú otázku alebo, alebo názor chce vyjadriť, tak ako to napríklad urobila poslucháčka Libuša počas pesničky, ktorá nám poslala mail tohto znenia. Zažila som niečo podobné, bolo to dávno, vracala som, najprv ma posielali od Jóba k Jóbovi, lekári tieto príznaky podceňujú. Na internom v Martine mi jeden mladý lekár dal hadicu do žalúdka a zjapal po mne, že sa mi nechce ísť pracovať. Potom mi mudr Katuščák doslova zachránil život, dal mi zobrať krv, potom následne sa na starostlivosť nemôžem stiažovať. Dodnes som tomuto pánovi doktorovi Katuščákovi dlžná poďakovanie, aj keď ten môj život za veľa nestojí. Zaujímavá relácia, ako vždy, vďaka s pozdravom Libuša napísal. Takže vidíš naozaj tých ľudí proste a, je veľa a naozaj napíšu niečo, ale... ale ja, nie, nie, že je veľa, ja teda e, ťa doplním. A ja Teraz e, zacitujem Andreja Králika zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Tento potvrdil, že citujem, takmer 45 všetkých úmrtí patrilo na Slovensku do kategórie tých, ktorým sa dalo predísť, ak by bola poskytnutá optimálna zdravotná starostlivosť. Ide približne o 11 tisíc úmrtí, teda zabrániť by sa dalo približne každému druhému. 11 tisíc úmrtí ročne. A to on vychádzal z akých štatistík? To je Eurostat, to, to proste je za rok 2013 a... Čiže zrejme sa vychádzalo z podobných rôznych úradov pre, pre dohľad na zdravotnú starostlivosť, ako čo oni skonštatovali? Uh, ja som sa rozprával s jedným prezidentom jednej organizácie asi pred mesiacom a on mi povedal, že je to vlastne v tom, že koľko sa dáva na zdravotníctvo peňazí, hej? Že, že my, sme, my sme vlastne štvrtý najhorší v rebríčku, ale je to o tom, že že aká má byť zabezpečená tá zdravotná starostlivosť. Takže to, to je o tom. Takže takéto moje prípady sú ešte plus. Koľko si raz? 45% všetkých umrtí ano. by sa im dalo... na Slovensku do kategórie tých, ktorým sa dalo predísť, ak by bola poskytnutá optimálna zdravotná starostlivosť. Ide približne o 11 tisíc úmrtí. Hmm. Tak, vieš, len keď je to takto, ja toto mi ešte vysvetli, skôr ako sa možno posunieme potom ďalej aj, aj k tým rôznym posudkom a, a k veciam, ako, ako čo si si vlastne všetko prešla a tak. Toto mi vysvetli, keď je tých ľudí tak veľa. Však to je to 11 tisíc takýchto umrtia, teraz každý má rodinu, to je proste obrovská masa ľudí. Prečo toto nikto nehovorí? Vieš čo, to, to jednoducho nezvládneš. To je, e, ja, ja sama neviem, kde beriem silu, pretože to je tak vyčerpávajúce, to je tak stresujúce a zvlášť, keď vieš, lebo vieš prečo? Lebo oni vedia, že vlastne nepochodia. Ja keď som o, e, si bola dať jeden znalecký posudok, ktorý som si chcela dať na vlastné náklady, o, e, a zašla som do jednej znaleckej organizácie, kde som sa paralelne stretla e, s právničkou tejto konkrétnej nemocnice. Ja som jej vysvetlila, že proste chcem znalecký posudok, toto sa stalo. Uh-huh. Ona povedala, že ale to, keď sa stalo v tejto nemocnici, ja, e, že proste má s nimi e, právnicky, ako ju zastupuje, takže ona nepôjde proti nemocnici. Jasne. Ja som to vtedy ešte ako nechápala, vieš, ako v živote som sa s tým nesla. Ja nechcem, aby ste išli proti nemocnici, len mi povedzte, že či to malo nejaký vplyv negatívny na pacienta alebo nie. Ja nechcem, aby ste išli proti nemocnici, ja chcem len pravdu. Ona mi odmietla a nakoniec povedala, že aj takto prehráte a zničíte si zdravie. To je organizovaný systém. Tam, e, tam nemáš šancu vyhrať, alebo to, to prehráš, aj keď, aj keď to, ty si prehral už v momente, ja som prehrala v momente, keď môj met, Peter prišiel na pohotovosť k tomu lekárovi. Ja som mm. prehrala v tom momente. Ale oni sa nezastavia. Jednoducho, oni idú ďalej. Títo ľudia vedia, oni vedia, že Petrovi zobrali 90% šanci na život, lebo uh, to proste musia vedieť, ak majú kúsok mozgu, tak, tak o, o, to vedia, že, že proste mu poškodili zdravie do, do konečného štádia a oni idú ďalej. Oni jednoducho, ja, ja neviem, oni počítajú s tým, že ty si na dne a oni idú ďalej. Oni ťa idú ničiť psychicky, fyzicky, emočne. Ja som sa vtedy veľmi rozčúdila, že to čo si dovoluje, že aj takto prehráte a zničíte si zdravie. Áno. No ona ti vlastne, ona, ona, <laughs> ešte to bola jedna z, tá, z tých mála, čo ti vlastne to chcela pomôcť, áno. lebo a, akože a, <laughs> áno, v dobrom, že, že vykašlite za na to, že áno. to je, Čiže to bolo kde si úplne v začiatku, hej? Keď si ty a, tým... a ja to teraz hovorím všetkým, proste prehráte to a zničíte si zdravie. Áno, mala pravdu preto som tu a preto vy musíte urobiť všetko preto ešte na tom začiatku, aby ste naozaj si ten život zachránili. Lebo oni potom idú cez mŕtvoly. Naozaj, doslova cez mŕtvoly. Ja, ja neviem, kedy sa zastavia. No dobré, a ty teraz vraj, že, že tých, tých, tá obrovská masa ľudí, ktorá tu má túto skúsenosť ako ty, veľmi zlú. Hej, že uh-huh. Ja sám poznám človeka, je to môj známy, ktorý presne toto isté hovorí, že, že jemu takto otec zomrel na pohod... Nie, nie priamo na pohotovosti, ale nejak ho nevyšetrili ako mali a potom neskôr zomrel. A on si to strašne vyčítal, aj veľa razy sme sa o tom rozprávali. Uh-huh. Ja mhm. tiež som mu vravil, že prečo to nejak ne, nejde ďalej za tým mm a on mhm. vravil, že on má pocit, že to proste nemá zmysel. Nie, to, že no. to, že tak, a, ono, asi to, to, to je ten, tá, tá, ten e, áno, ako ja si myslím, tá odpoveď, že... že prečo sú ľudia ticho, že, že oni chápu, že toto proste nemá zmysel hovoriť? Uh, ono to viac menej väčšinou ľudí vie, ale ja si myslím, že to má zmysel. Ja si myslím, že už len uh, toto, že tu kričím a hovorím, tak možno nejaký lekár to počuje a, a naozaj tú krv tu pacientovi zoberie a povie, že no nejaká mravíková ma zase bude nosiť po rádiach a neviem čo a možno, možno sa zachráni život. Alebo ono, ja som myslela, že stačí, keď e, pacientom toto poviem a že vlastne naozaj, ak budú vidieť, že ten lekár uh, nerobí si svoje povinnosti, takže aby kričali, aby uh, Vieš, a... len kričali. A tre, vieš, to je ne, ten nemá problém, to význam. Že... No nie, a jednak nemá význam, ale, ale vieš, koľko pacientov vie reálne zhodnotiť, či si lekár robí svoju prácu. Hej? Že, vieš, no tak príde ano. človek, ktorý medicínu ano, nikdy presne. neštudoval a čo on vie, či ten doktor mal zobrať, nemal zobrať krv, to, to sa nedá od tých ľudí ani očakávať, aby mali ano. tú vedomosť, že a teraz povedali lekárovi, a vôbec, a keby to aj vedeli, hej, že, že si nesplnil a teraz si zober, že ešte musia v sebe nájsť tú odvahu tomu lekárovi. Áno, to, a ten lekár im ja som presne mala túto, lebo ja som vtedy na STV, keď som bola, tak záver relácie bol ten, že som vyzvala pacientov, že nenechajte sa odbiť, urobte všetko preto, aby ste si svoj život zachránili. Ale v podstate potom asi o pol roka som mala t- takú uh, skúsenosť, že mojej mame tak bolo zle a sestra ju zobrala na pohotovosť a sestra tým, že je zdravotná sestra a tým, že uh, vedela, ako toto tu všetko je a mm. tým, že ona už ináč rieši moju mamu len v Ríme, žije v Ríme a tam jej robí operácie, pretože povedala, že ona ju tu zabiť nenechá po tej skúsenosti, ktoré, ktoré mala na iske s Petrom Takže rieši to tak, ale zhodov okolností boli sme tu na prázdninách, e, na dovolenke teda u mami, išla na pohotovosť a sestra hovorí, že prosím vás, a nemôžeme doplniť ešte toto vyšetrenie, aby sme teda fakt potvrdili mm. a mhm. vylúčili a tak tak lekárka sa na ňu rozkričala, že vy mi budete tu narozkazovať, ja som zodpovedná za pacienta a vlastne mala pravdu. A, a ja sa vlastne chcem opýtať, tak potom, aké my máme možnosti ako pacienti. No ja by som sa hlavne opýtal, že ako, ako ste vy zodpovedná, <laughs> lebo vlastne teraz sa ukazuje, že nie je zodpovedná. ano, lebo keby ano. bola zodpovedná, tak by to znamenalo, že nesie zodpovednosť za to, čo sa stane a bude sa zodpovedať napríklad pred súdom a bude niesť reálne dôsledky svojho, e, ani nie, že nesprávneho rozhodnutia, lebo ty sama vravíš, tebe by nevadilo, keby sa zle rozhodol, tebe vadí, že nič neurobil. Ano. A a teraz vlastne to je problém, že keď ona kričí, že ja som zodpovedná, tak, mm-hmm. tak ty nie si zodpovedná, lebo v konečnom dôsledku e, sa vždy skonštatuje to strašné, čo si povedala, ak je to teda pravda, mm-hmm. ja mhm. či te, tejto chvíli nemám dôvod neveriť, keď vravíš, že všetky posudky takto znejú, tak v konečnom dôsledku sa skonštatuje, že vlastne tá doktorka zodpovedná nie je, respektíve ak aj je zodpovedná, tak to ostane len na papieri a reálne sa jej nič nestane. Čiže áno, áno. to vykrikovanie o zodpovednosti je potom také mlátenie prázdnej slávy. Áno. A vlastne a vlastne to e, podporuje zase e, k ďalšiemu, k postupnému ignorovaniu veľkého okruhu pacientov, že, že kde ich diagnoza spojená s tým väčším alebo menším rizikom umrtia, že vlastne e, oni nemusia z istoty nepostihnutelnosti. Naozaj je úplne jedno, či ten lekár urobi vyšetrenie alebo neurobi, či ťa lieči správne alebo nesprávne, či ťa ohrozí v procese liečby alebo neohrozí. Je to úplne jedno. No podľa toho, čo si no povedala, no, áno, to jedno áno, je, lebo, takto. lebo on za to potom v konečnom dôsledku postihnutý nejakým spôsobom nebude, ehm, alebo teda možno bude, možno by niekto povedal, že možno dostane nejakú pokutu, alebo niečo aspoň také finančné, ja neviem. A, ehm, a, takto, pokuta bola, pokuta bola, a to úrad pre dohľad dal pokutu nemocnici. Úrad pre dohľad vyhodnocuje ehm, podľa závažnosti trestného činu podľa dôsledkov, tak toto bolo vyhodnotené podľa závažnosti a dôsledkov na 500 eur. Čiže ani nie konkrétnemu lekárovi, nie. že by to vyrobil, nemocnici ako takej. Áno, Čiže... áno. To je celá sankcia v celom v e, tomto procese, keď e, pacient príde o 80 až 90 šancí na život. No, dobre, teraz e, ty si, ako si hovorila, mala tú skúsenosť niekde si v úvode s, s, s tou právničkou, ktorá ti povedala, vykašlite mm-hmm, sa na to, mm-hmm. iba si zničíte Zdraje, si sa nevykašľala. Áno. A teraz e, v tom, e, v tom trestnoprávnom, kde to bolo konaní, tak tam si tie posudky neplatila, ale ale jednoducho všetky posudky boli tie, že jednoducho lekár nie je zodpovedný v konečnom dôsledku. Uh-huh. A potom to išlo na nejaké iné? Na... Potom máš možnosť e, dať na občiansko-právne, kde vlastne žaluješ nemocnicu a tam vlastne e, nastupuje táto právnička, vlastne tam sa stretávaš s touto právničkou, ktorá obhajuje nemocnicu uh-huh. a tam vlastne môže žiadať aj o očkodné. Ale tým, že vlastne je to dopredu dané, že aj takto prehráš, takže ty už len platíš. Ty si treba spovieš, že chceš odškodné 50 tisíc, hneď zaplatíš 3%, teda zaplatíš nejakých 1500 plus zaplatíš, aby vôbec súd začal, tak zaplatíš e, nejakých 70 eur. Plus si platíš právnika, pretože treba napísať žalobu, treba napísať odvolania a proste takto. E, občianskoprávne vlastne začne tým, že e, sa znovu začínajú znalecké posudky. Takže bol vypracovaný znalecký posudok, kde naozaj... Tento, to treba znova, hoci už znova, boli urobené áno, predtým? Áno, znova, to sa nemôže znikať a vyťahnuť Môže sa, lebo všetky znalecké vlastne aj z trestom právneho prešli uh-huh. na súd, na mhm. občianskoprávne. No a bol vypracovaný nový, kde vlastne ako... Ono tam je mm, podstata, aby lekár tam napísal, že áno, e, tento trestný čin a konanie lekára je v príčinej súvislosti so smrťou pacienta. E, prišiel takýto znalecký posudok e, na občiansko-právne, čo ako jediný súdny znalec, ako oni tam všetci písali, že áno, e, pacientovi bolo zhoršenie stavu a tak, ale tento jediný napísal naozaj tak čestne, tak priamo a ja mu za to ďakujem, pán doktor Martin Kovač, ja už neviem, Kovač. No a... A ten napísal to, rovno, že, že to, čo áno, ten lekár robil, že to malo priamy súvis áno, so smrťou, so smrťou pacienta. Áno, áno. Aha. Ale toto samozrejme nezapadalo do výherného scenára nemocnice, takže nemocnica sa odvolala a e, bol teda nový znalecký posudok, ktorý bol pridelený znalcovi. No a tento pán doktor, tento pán znalec vlastne potvrdzuje to, čo ja tu stále hovorím, že nemáme zabezpečenú ochranu života a zdravia. Tento pán doktor, a teraz ho budem citovať, tvrdí, postup pri diferenciálnej pri di- def- diferenciálno-diagnostickom postupe pri prvotnom vyšetrení chirurgom zo dňa 37.2010 bol správny. Pri výbere vyšetrovacích metód však tento lekár nevyčerpal všetky možnosti, ale v žiadnom prípade nepostupoval non lege artis tak ja z takého môjho sedliackého pohľadu, ak nevyčerpal všetky možnosti, pretože podľa zákona, zákon mu určuje, že zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby. Takže pokiaľ nevykonal všetky, nevyčerpal všetky možnosti, tak postupoval nesprávne. Uh-huh No, to, no, no tak... Dáva to logiku, Dáva nie? to logiku. Ja skúsim sa to takto ťa opýtať, že lebo predpokladám, že za tie roky si už taká spoloprávnička zo všetkých týchto vecí, tak že skúsme to celé na, teraz inak otočiť, že ja teraz napríklad by som, idem v autom a vidím, že predo mnou havária, tam ľudia ležia v krvi a ja teraz vystúpim z auta ako človek civilista, nie, nie lekár, a teraz vidím, že mňa tam volajú o pomoc a ja z toho všetkého, čo som urobil, dám sa tomu človeku napiť vody a odídem preč. Tak si stíham. Tak ma budú stíhať? budú ťa stíhať, ale Le, to je lebo... znovu, to je iný trestný čin. To je trestný čin neposkytnutia pomoci a to je paragraf 177-178 trestného zákona a tento trestný čin možno spáchať tromi základnými formami a to je poprvé neposkytnutie potrebnej pomoci osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej újmy na zdraví, hoci tak možno urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo pre iného. Teba budú stíhať podľa tohto bodu. No. V druhom bode sa hovorí, stojí neposkytnutie potrebnej pomoci osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo ťažkej újmy na zdraví, hoci je osoba podľa povahy svojho zamestnania povinná takú pomoc poskytnúť. To sa týka lekára, ktorý v tomto prípade, ale, ale o tomto trestnom číne nikto nehovorí. O tomto trestnom čine nič, nikto e, jednoducho nespája tento trestný čin no, sa zleká. Ja preto hej? sa na to pýtam, hej. lebo mne, keď, keď mi teraz povieš, že tam bol argument, že mm-hmm. síce Eh, nevyužil všetky dostupné uh-huh. možnosti, ktoré mal a mal urobiť, ale že to neznamená, že urobil v podstate niečo zlé a že kvôli tomu niekto zlé. No, tak mne to proste príde presne tak, ako keby ja som videl, že je auto nehoda, niekomu tam treba dať, teraz ja neviem, že masáž srdca, umelé dýchanie, uh-huh. niečo, ale ja jednoducho dám mu len ten pohár vody a niekto by skonštatoval presne toto isté, že, že nevyužil všetky síce možnosti, no, ktoré možno mal. By aj tak umrel. A, a, a nakoniec by asi aj tak umrel, takže vlastne ten pohár vody, je to v poriadku, ano. ideme ďalej. Hej, že ano. to by potom malo takto platiť, ale to je strelené zase raz. <laughs> ono, to, čo lekár uro- teda neurobil, ako poslal vedome arogantne Petra zomrieť, tak vlastne tam sú dva paralelné trestné činy. Tento, čo som ti hovorila, ten trestné čin neposkytnutia pomoci, hoci je osoba podľa povahy svojho zamestnania povinná takú pomoc poskytnúť a vlastne potom, o ktorom stále všetci hovoria, aj úrad pre dohľad, to je ten paragraf 4 odstavec 3 zákona 576 o zdravotnej starostlivosti. Takže vlastne, ale stále sa jedná len o ten jeden trestný čin. Ten druhý ako nikto, no, nikto dobre, no, no nerieši. No nikto ako nikto nerieši. Tak, tak, a tak nemôžeš neviem, ja ty práve. právnika sa na práve ja, na tento ja som toto odvolať? spomínala eh, vyšetrovateľke, ja som to hovorila, ono, <laughs> ono to musíš sa smiať, aby si to nejako E, prekonal, alebo vieš, ja som sa teraz Boris pýtala, neviem, či si pamätáš, že prečo tí lekári, naozaj tí schopní lekári, e, že prečo chránia týchto, ale no. nech, nech ich obhája, ak to je obhajiteľné. Chápeš, lebo naozaj e, sú operácie, sú ťažké prípady, Aj. sú toto. Ak to je obhajiteľné, nech ich obhája. Ty si mi vtedy povedal, že no prečo? No lebo oni sú kamoši, lebo Aj. Hm. chodia spolu na dovolenky, na pivo a tak, ako tu ja s Petrom Kršiakom, tak preto. No. Tak, tak dobre. Ja teda aj toto beriem, aj takú ich falošnú solidaritu, hej. Hoci im je e, skôr e, ničí ich prácu, alebo vieš, lebo potom vlastne sa no, aj oni dostávajú... Aj tí dobrí na tých, na tých potom áno, majú áno. ľudia z, z, zlý myslím názor si, na lekárov. No. potom no. na tom internete, keď čítal, že vrahovia v bielom, tak myslím si, že naozaj 80% lekárov si nezaslúži no. takéto nálepky a takéto pomenovania, lebo je to skutočne náročná práca. Ale ja, ja som... Tak dobre, lekári nech sa obhajujú. Pochopím aj to, že lekár, ktorý pošle pacienta na smrť vedome, je si vedomý, že e, spáchal trestný čin, pochopím, že klame. Lebo napríklad sa obhájil tým, že ja som manželku poškoden, ja som manželku poškodeného výslovne poučil, že pri zhoršení stavu kontrola hoci kedy aj v noci. Toto som jej výslovne povedal k tomu, čo som napísal. To bolo klamstvo. Ja som povedala vyšetrovateľke, že vás lekár klame. Mhm. A ona povedala, to neklame, to sa len pomýlil. Dobre, ale Nakoniec je tu obhájené okresným prokurátorom, keďže my sme podali stiažnosť, e, vyšetrovateľka zastavila trestné stíhanie, môj právnik podal stiažnosť uh-huh. Mhm. a e, okresný prokurátor nám opi- odpísal. Na základe uvedenej stiažnosti som zistil, že vaš, vaša stiažnosť nie je dôvodná. Vyplýva to z výpovede lekára, ktorý tvrdí, že manželku poškodeného poučil, že pri zhoršení stavu kontrola hoci kedy aj v noci. Prečo klame okresný prokurátor? Chápeš, on obhajuje klamstvo o lekára, ktoré bolo vyvrátené už mnou predtým, áno. a bolo vyvrátené aj lekárom, ktorý povedal, že no tak ja už si nepamätám, či tam bola manželka, nepamätám si pacienta, ja vychádzam zo zdravotnej dokumentácie. A okresný prokurátor ide obhajovať týmto klamstvom. Hm. Ako, prečo, vysvetlí mi, prečo klame policia. A to, to je spustu, spustu veci napríklad umocňuje uh, jeho obhajobu, ktorá je vlastne trestným činom. Laboratórne vyšetrenie som nerobil, lebo e, je známe, že pankratické enzymy sa prejavia až po 4 hodinách od začiatku zápalu pankrásu. Veď toto je trestný čin, ktorým okresný prokurátor obhajuje a vyvinuje lekára. Tak mi vysvetli, prečo klame policia. Tiež chodia spolu na pivo. No neviem. <laughs> Teraz, teraz počujem prvýkrát od teba, aký je, to, aké je tam odpoveď, prečo to robia? No ja neviem. A môj právnik vlastne spísal všetky tieto rozpory, tieto klamstvá. Vypísal to všetko na generálnu prokuratúru a generálna prokuratúra teda potvrdila, že takýto postup policie je správny a zákonný. Počúva, ešte táto amiláza, tam už nedá tuto mi beha porozumie tá, ten, ten argument, že ja som to nezobral, lebo ako je známe, tak až po 4 hodinách sa ukážu enzymy. No tak potom, tak potom vlastne, tak to môžeme zrušiť toto vyšetrenie, ono je úplne zbytočné tým pádom. Na, na čo ho potom vôbec teda lekári robia, keď teda až po 4 hodinách, to by potom... Nie od začiatku, či... ako od začiatku, ale to je blbosť, čo tam napísal, pretože všetky znalecké posudky potom jednoznačne vyvrátili toto tam sa píše z náleckých posudkov, že naozaj pacient už príde do ambulancie už v rozvinutom štádiu. Mm-hmm. On ako po 4 hodinách od, e, od, od zjedenia potravy alebo nejak e, takto on vysvetľuje. Peter zjedol ráno uhorky, zase tam klame, že oni prišli hneď po obede a na obed mal rezen, čo v živote nikdy na obed rezen nemal. Vieš, takže to, to by sme tu boli do rána, keby som tu vysvetlala všetky tie klamstvá, ktoré sa tam popísali písali, ktoré nie sú pravdivé a a ja, ja už to ani neriešim. Pre mňa to je už podstatné, pre mňa je podstatné niečo iné, pretože mne Petra nikto nevráti, tento lekár je na dôchodku, už nepošle nikoho na smrť, už neoblíži nikomu, takže v podstate je to pre mňa také je mi to jedno, že, že či ho obvinia, či podstatné je, že, že toto berú ako normu toto je v zdravotníctve norma, takýto stav. A to je na tom to najhoršie. No, hrozné je to, že sa nemôžeš v podstate dovolať ja neviem čoho, lebo, lebo ty, teraz by vieš, niekto povedal, no ty si to dala, ja neviem, že žiadaš 50 tisíc, no dobre, tak e, vieš, no niekto si povie, že chceš sa obohatiť, chceš ano. na to peniaze mm-hmm. vytrieskať a niečo podobné. E, vieš, to ja, je tá, takýto, ale... Ja ti hneď poviem, ja som na prvom súdnom pojednávaní povedala, ja nechcem peniaze, ja nechcem ani cent, ja chcem, aby môj Peter mal základné vyšetrenia, aby bol okamžite hospitalizovaný a aby mal poskytnutú optimálnu zdravotnú starostlivosť. A keď už to nie je možné u môjho Petra, ja chcem, aby toto bolo poskytnuté ďalším. Ale nie, pretože nemocnica sa stotožňuje so znaleckým posudkom, ktorý hovorí, že že nemusel urobiť všetky vyšetrenia, že to je v poriadku. Hej, hej, Chápeš? Hej. Ďalej, čo sa píše v tom znaleckom posudku, to, to je naozaj čerešnička, že... Počkaj, už som si to kde dala. Aha, tu to mám. A čo teda tento pán doktor aj potvrdzuje, že nemáme zabezpečenú ochranu života a zdravia. Uh, zo strany vyšetrujúceho lekára teda neurobil odber krvi. Odpovedou, prečo tak neurobil, je úvaha, že na ochorenie akutnej pankratitídy nepomyslel, nakoľko keby bol pomyslel, bol by pacientovi odobral krv a po pozitívnom náleze pacienta hospitalizoval. Takže tvoj život záleží od toho, či si lekár na niečo pomyslí alebo nepomyslí. Hm. A ďalej, keď už sa bavíme o tých 11 tisíc mŕtvych, zbytočných úmrtí. Keby lekár, chirurg pri bolestiach brucha mal vyšetriť hore uvedené a citované parametre v ambulantnej praxi, čo teda neurobil nič, krv, moč, USG, nič, e, naše zdravotníctvo by skolabovalo do jedného mesiaca. Hm. Takže potom znovu tvrdím, že tu nie je zabezpečená základná ochrana života a zdravia. Základná ľudské práva. Ideme na dva maily, najskôr jeden od Petri, ktorá nerozumie, prečo bolo treba 6 posudkov. Prečo nestačí jeden? <laughs> No, 6 posudkov bolo preto, lebo ja som sa odvolávala. Prvý posudok bol asi v tom zmysle, že že možno by pacient teda aj napriek správnej a včasnej liečbe umrel, preto som dala odvolanie, že nech mi vysvetlia, že či to malo nejaké príčiny, alebo to nemalo príčiny na zhoršenie stavu, pretože mne to nikto nevysvetlil. Tak sa dal ďalší znalecký posudok, e, automaticky vypracovala znalecký posudok, e, vypracovala nemocnica, potom sa robil znalecký posudok v súdnom, v tom občianskoprávnom, s tým nebola nemocnica spokojná, tak sa vypracovával ďalší posudok, ktorý vlastne už zapadol do toho výherného scenára a z ktorého som vám teraz citovala. A to už bolo v občianskoprávnom, čiže bolo... za to si už platila? Uh, za to platíš vtedy, keď prehráš a ináč za tento pamflet, z ktorého som vám teraz čítala, si tento pán vypýtal 1800 eur Takže keď vám dajú zaplatiť súdne poplatky, tak to platíte. To je najdrahší e, znalecký posudok, ktorý bol robený napríklad e, firma Forenzy, ktorá je naozaj špička v súdnom znalectve, tak tá urobila posudok prvý za 800 eur. Takže tento pán si tam naučtoval napríklad takú jazdu BMWčkom čo? zo svojho bydliska do Košíc a takéto veci. Koľko ťa, ale ne, nemusíš mi povedať, ale ak to nie je dôležité, ale spýtam sa, koľko ťa to už stálo? Doteraz ma to stálo 2200 eur. A ja som teraz po občianskoprávnom, lebo všetci mi hovoria, že e, musíte, dajte to na občianskoprávne, to máte nárok, to je postup, dajte to, lebo práve, že tu, ak nemocnica dostane sankciu, že vyplatí nejaké odškodné, tak aj to bude takým, takým preventívnym opatrením, aby, aby sa to nezopakovalo ďalej. Ale ja som sa, ale tam to je vyhraté, tam to je jasne, mi právnička povedala, aj takto prehráte a zničíte si zdravie, takže ale nakoniec som to dala. S tým, že uh, ja som stala, že ja nechcem peniaze. Napríklad, keď som bola v STVčku, tak tá pani redaktorka mi hovorí, že uh, ja vám dám kontakt, ja mám na toho právnika, čo eh, od nemocnice eh, vyhral nejakých 600 tisíc, tam nejaký chlapec bol na vozíku, čo mu nejakú prepašku nosnú mhm. robili zle a tak. A na čo tej rodine je 600? Ako, to nerieši problém. Ty teraz čo, dostaneš, dostaneš nejaké peniaze a čo, pôjdeš na Seychelles a budeš sa tešiť? V živote sa už tešiť nebudeš. To nerieši problém. Uh-huh ani tých 600 tisíc, ktorých dostala tá pani, ktorá musí celý život žiť s tým, že má 18-ročné dieťa na vozíku. Ona nechce 600 tisíc, ona chce dieťa, ktoré bolo zdravé. Vieš, teraz nad tým rozmýšľam, že aké to rozdielne, že ja viem, že t- <laughs> ani v tej Amerike to nie je všetko ideálne. A teraz aj taký prípad, lebo v Amerike je tak, taký, taký krásny kontrast, že tak v Amerike sú známe prípady, že vyhráš súd, že nejaký chlap dostal rakovinu plus celý život fajčil a že ak bude argumentovať tým, že proste ho nikto neupozornil, že tam je možné takýto súd vyhrať, čo už je zase iná uh-huh, forma podľa uh-huh. mňa mhm. strelenosti. Čiže že s takouto vecou predpokladám, že tam by si proste uspela bez, bez, bez myhnutia oka. Uh-huh. No tu na Slovensku si vlastne, že že ty, všetci, ty vieš, všetci vedia, že kde, mm-hmm. aká je mhm, pravda mm-hmm. a že proste nepohneš sa, lebo je tu tak to, akože právne cez tie rôzne papiere a zákony mm-hmm. a mhm. neviem čo, zabetonované, že sa proste nepohneš ďalej. Ale čo sa ťa chcem spýtať, jednu vec. Hneď, keď už vidím, že berieš papier, ale ešte toto, že... Lebo ja si viem predstaviť, že možno si tou cestou nešla, ale podľa mňa je štandardný postup ľudí takýto, že jednak sa dožadujú niečo cez súdy, cez mm-hmm. rôzne organizácie, ale podľa mňa sa stane situácia, keď už si taká, že aj, už aj taká vynervovaná z toho všetko, že si dáš podľa mňa, a mnohí ľudia by to urobili, takú tú námahu, že ja, ja navštívim tú nemocnicu, ja sa idem spýtať osobne nejakého toho lekára a ja by som povedal, ja od vás nič nechcem, ja mi povedzte, kde je pravda. A mhm. ja, pozrite, prehľadajte ma, nemám žiadne nahrávadlo tu, nič, nič. Iba mi povedzte, že, iba mi povedzte, že mám pravdu. Hej, že spravila vlastne si niečo takéto, išla si za nejakými lekármi, tak vieš, mimo týchto všetkých mm-hmm. súdnych záležitostí, len tak akože medzi štyrmi očami sa spýtať, nech ti, povedzte mi, aká je pravda. Mm, a... Za za množstvom. Za množstvom, lebo ja som naozaj tú pravdu hľadala, že ako táto liečba ublížila Petrovi, táto smrteľná liečba a ublížila mu naozaj do nezvratného štádia. Ja som bola pred mesiacom či dvomi napríklad za doktorom Suchánkom ako poslancom Národnej mm-hmm. rady pre zdravotníctvo, kde som opísala a pýtam sa, pán doktor, v čom nemám pravdu? Je, je to pravda, že naozaj tá liečba pri pankreatitíde musí byť v prvých hodinách, že proste tam ide o život, ak tú liečbu neposkytnete. Áno, a tam ani nemusíš chodiť, tam sú to, to sú základné medicínske poznatky, tam nemusíš chodiť za lekármi. Dobre, ale za tým lekárom ale... si nebola, ktorý bol zodpovedný za toto všetko, čo sa stalo? tam som nebola. Nie? Nie. Za tým som nebola, lebo ja viem, čo urobil. Ja viem, že to je človek, ktorý je arogantný, pretože on vie, čo urobil a napriek tomu ešte bude klamať, napriek tomu bude hádzať vinu na mňa, že ma vyslovne upozornil, že ako sa mám správať. Takže ja nemám dôvod, chuť ísť za ním. Ale ja som napríklad eh, Môžem tu povedať ešte o jednej veci, hoci je to veľmi ťažká vec. Ako je zbytočné, že pôjdeš za týmito konkrétnymi lekármi, ktorí majú dočinenia s niečím mm-hmm. takýmto, lebo ja e, Petrovi teda odumrela tá dvojtretinová, tie dve tretiny pankrásu hlava telo a na chvoste bolo to zdravé tkanivo a operáciou mali byť teda odstranené tie nekrotické časti. Ja som, čo aj teda e, operácia prebehla, ja som sa z pitevnej správy dozvedela a budem citovať pankrás, časť žlazy odstránená, prítomná hlava pankrásu. Ja ako laik ja, ja neviem prečo mu odstránili čas žlazy, kde bolo ešte zachované zdravé tkanivo. Mne dva dní pred operáciou povedala primárka alebo lekárka, čo tam bola, ale viete, stav je veľmi vážny, takže záleží od operácie a jednoducho tam už je tkanivo len na, na tom chvoste zdravé. Uh-huh. Ja som sa teda pýtala úradu pre dohľad, prečo mu bola odstránená zdravá časť pankrásu. Nebudeme sa k tomu vyjadrovať, lebo ste neuviedli žiadne nové skutočnosti. Ja si myslím, že som uviedla a podstatné nové skutočnosti. Pýtala som sa vyšetrovateľky, nebudem sa k tomu vyjadrovať, lebo ja riešim len 3 dní. Neriešila len 3 dní, vo celých, to, v celom tom sa riešila aj iska, aj áro, aj operácia, aj všetko. Mm. Pýtala som sa asociácie práv pacientov, pýtala som sa generálneho prokurátora, pýtala som sa riaditeľa nemocnice. Nikto buď ignorujú, alebo povedia, že nebudú sa k tomu vyjadrovať. A tak som napísala tomu priamému pánovi doktorovi, ktorý operoval mhm. Petra uh-huh. a chcela uh-huh. som, ja som ho ubezpečila, nič nebudem robiť, trestné konanie je uzavreté, mne Petra nikto nevráti. Jednoducho, ja len chcem vedieť, čo sa tam stalo, Hej. keďže vidím, že to je takto Hej. a ja ako z laického hľadiska to neviem pochopiť. E, napísala som cez e, sekretariat nemocnice, lebo som na neho nemala priamy kontakt a poprosila som, aby naozaj odovzdali tomuto pánovi doktorovi tento môj list. No a prišlo mi z nemocnice vyjadrenie, že e, vlastne v tejto veci konala, konala policia, aj súdy a zdravotná starostlivosť e, nemá príčinu súvislosť so smrťou pacienta, preto sa k tomu nebudú vyjadrovať. Čiže ani ten Takže ješi úplne zbytočne. Ja napríklad e, som písala všetkým možným od poslanca Blanára, poslanec Blanár mi presne napísal, to je, že... To je Žilinský Áno, župan, ten Žilinský, ja som ho počúvala kraja. v Slobodnom vysielači, on cez e, to žinovské rádio mal nejaké vystúpenia. toto, cez, takže cez na základe áno. toho som mu napísala. A on mi ako veľmi vecne e, poradil, že ako mám postupovať a mi napísal, že Ústava Slovenskej republiky teda kladie ochranu ľudského života ako základné ľudské právo na popredné miesto k tomu, aby mohlo byť dodržiavané. Je ustanovený inštitucionálny systém a to úrad pre dohľad a potom policia, prokuratúra, súdy. Ak podľa vašich tvrdení tieto orgány nedokážu zabezpečiť účinnú ochranu za základného ľudského práva, akým je právo na život. Potom sa treba obrátiť na nadriadené orgány Ministerstvo zdravotníctva, spravodlivosti vnútra a žiadať potrebnú legislatívnu zmenu. Navrhujem vám preto, aby ste vašu iniciatívu obratili týmto smerom. Ja pri hlasovaní o vládnych návrhoch zákonov veľmi rád podporím zmeny, ktoré posunú naše zdravotníctvo pozitívnym smerom. Mm. Takže ja už nechcem peniaze v občianskoprávnom, ja už chcem viac ja už chcem, aby sa zmenila legislatíva a aby naozaj tu bola zabezpečená ochrana života a zdravia pacientov. Hm. Tak lebo nejak rozmýšľam, ja teraz tiež nechcem lekárov hneď automaticky z niečoho zlého upodozrievať, že si neplnia svoju e, prácu poriadne alebo nevykonávajú. Ale myslím si, že keby boli aj lekári, keby boli v stave, že by vedeli, že môžu byť naozaj trestnoprávne zodpovední, keď sa niečo takéto stane, tak by si aj oni sami dávali ďaleko väčší pozor a možno by oveľa akoby poctivejšie pristupovali uh-huh. k tomu, lebo, lebo keď vieš, že nakoniec sa vlastne ti vďaka tomuto, čo ty celý čas hovoríš, nič nestane, tak mne to proste príde tak, že no veď, tak veď e, vždy tam niekde mám vzadu Určite. tú myšlienku, že veď konec koncov, keby aj niečo, tak vlastne nič. Hej? Čiže vlastne týmto by sme akoby vytvorili jednak aj taký tlak na tých lekárov, ale nie že sústavný, protivný, zlý tlak, ale taký normálny ľudský tlak na to, že ako aj oni by vedeli, že musia to robiť poriadne, lebo keby niečo pokašľú, tak bude, bude mať za to nejaký dôsledok. A to, to, keď to má prispieť k záchrane ľudských životov, keď to má prispieť k tomu, aby tu nebolo, ako si povedal, 45% tých úmrtí, ktoré nemuseli byť, tak to potom má význam. Potom je to veľmi dôležitá zmena. Len e, Najhoršie je to, že v podstate nikto nemá záujem toto riešiť. Ja som oslovila ministerstvo zdravotníctva 6 krát a vždy mi poslali odpoveď, že toto nie je v našej kompetencii riešiť. Ja, ja tomu vôbec nerozumiem a teraz uh, <laughs> minule som počula, až, až ma to pobúrilo. Bolo, neviem už ktorej televízii, ale pacientka na Facebooku zverejnila zoznam, čo si má vziať so sebou ako príbor, utierku, toaletný papier, vešiak aj lieky na hospitalizáciu. A z tohto bolo také halo, že Ministerstvo zdravotníctva, pod ktoré nemocnica patrí, tvrdí, že išlo o zlyhanie jednotlivca. Situáciu sme bezodkladne preverili, išlo o individuálne zlyhanie a nemocnica prijala okamžité opatrenia, aby sa podobné v budúcnosti nezopakovalo, napísala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášova. Aké opatrenia príjmu v mojom prípade, aby sa nič nezopakovalo? Pretože najhoršie je to, že toto oni berú ako normu. Naozaj toto je norma, toto je v poriadku. A ja naozaj ja toto, aby, aby som nejako strávila, prežila, tak ja ja musím poďakovať aj tebe, že vôbec tu môžem o tomto hovoriť, ale nie len za to, ale ja ďakujem množstvo, množstvu relácií a množstvu ľudí, ktorí sú tu, napríklad pán doktor Čuha, Marman, Nábiele, ktorí naozaj mne skutočne osobne pomohli ustať tento ľudský hyanizmus. Ja no, vám naozaj ďakujem. Ja som ti veľmi vďačný, že dostávaš ma do takej situácie, že pomaly už mi to sa idú tiesť, ale, ale vieš, ja mám zase taký pocit, že no dobre, veď ale zase ja chápem že ti pomohli, že to je posila tak, ale zase niekedy prepadá mňa takému pocitu bezmocnosti, že sme aj tak nič nezmenili. Je, tak, je to stále tak, ako to je. Vieš, ten, tá skutková podstata je stále tá istá. A vlastne v tomto smere sa nič nezmenilo. V tomto smere môžeme tu proste hovoriť, búchať a, a trieskať a vykrikovať a rozčulovať sa a všetko možné, ale nakoniec vždy proste narazíš presne na ten technokratický prístup v hm. zmysle, mm. viete čo, toto je mimo našej kompetencie, obrátiť mm, sa. Mm, a oni to takým, takým krásnym, takým, no, no to je mimo kompetencie, toto my neriešime a, a fúr na toto isté narazíš. Eh, ja som rozprávala s Martinom s Martinom, jak sa volá z Bratislavy? E, Bavolár? Bavolár, hej. A on mi povedal, že dobre, urobte reláciu s Borisom a ja potom pozvem jedného aktivistu. Ja mám veľmi dobrého lekára, takého aktivistu, takže potom po relácii ho pozvem a uvidím. Tak ja som veľmi zvedala, či aspoň jeden jediný, pretože ja všetkých vyzývam do relácií, do diskusie, či osobne, či mediálne. A, ja, a so mnou nikto nechce diskutovať, ale <laughs> ale len aby mi povedali, v čom sa mýlim. Ja sa chcem mýliť v tomto. No však ja, ja myslím, že to má... Na, teraz mne je to meno napadnúť, no však ja som mal v relácii, to podľa mňa myslí tohto lekára. Eh, Liptáka. E, Liptáka, no áno. no hej, čo mal, tu, čo mal tú kauzu, že teda bere úplatky od... To je ten, od, aha, to je ten hej, hej. Že, že, že strašné veci, však ja som ho tu mal mm-hmm, re, s ním reláciu. Vidíš, že ale ten išiel pred súd. Chce. Ten išiel pred za to, že zobral úplatok. No. Tento poslal pacienta na smrť, vedome, arogantne a je to v hm, poriadku. Je, že tam <laughs> to je veľký rozdiel, je, že keď to, je, to peniaze sú už asi teraz dôležitejšie, to, to sa bude stíhať, ale a dokonca on teda ani ten potom tie, ten súd, treba, treba povedať, že skonštatoval, že teda on ne, neurobil to, z čoho ho obvinili aj médiá, aj, aj to vôbec, čo sa okolo neho točilo, okolo tohto doktora Liptáka, tak nakoniec súd skonštatoval, že to ho vyvinil z týchto všetkých uh-huh. obvinení. Uh, dáme maily nejaké, lebo aby sme prečítali uh-huh. aj to, čo nám tu posielajú poslucháči. Martin píše, to, čo, to, na čo poukazuje host a čo prežila, je hrozné. Uh, Skutočnosť na Slovensku je však oveľa horšia. Poznám prípad, kde došlo k viacerým podozrivým úmrtiam v súvislosti so závažnou majetkovou a inou trestnou činnosťou. Bola podaných viacero trestných oznámení, policia s prokuratúrou to však prikryli a chránia vysoko postavených páchateľov. Keď sa jeden z príbuzných obetí pokúsil domáhať sa svojich práv pokojným a zákonným spôsobom, slovenská policia ho dobila a mučila, aby to prekryla, krivo ho obvinila zo spáchania priestupku. Keď to dal na súd, krajský a aj najvyšší súd prikývli páchateľom. Skutočnosť je katastrofálna nielen v zdravotníctve, ale v celej spoločnosti. Slovensko je de facto v stave krajnej núdze v oblasti vymožiteľnosti práva a spravodlivosti. Pre bežného občana je spravodlivosť na Slovensku nedosiahnutelná, vládne tu mafia zločincov krytá políciou, prokuratúrou, súdmi, na ktorú bude platiť už len článok 32 ústavy právo na odpor, myslí si Martin. Ježiš, teraz sa už bojím a ja. <laughs> Neboj sa. No, ako, netreba sa báť, ale ale Nie, ja, ja budem e, v tomto pokračovať, či sa to niekomu páči, či budem sama, či budem proti všetkým, pretože ja budem bojovať za život. Hm. Dám ešte jeden mail od Ivana. Uh, Boris, sme štát neobmedzených nemožností, proste je tu priam čítanková demokracia a to vo všetkých sférach. Mám dobrého známeho zubného lekára v Nemecku, bol veľmi rád, keď mohol odísť do dôchodku. Tam sú také silné združenia pacientov a ich background, že sa mu až nohy triasli, keď sa pacient čo len začal sťažovať a viacerého známych lekárov prišlo definitívne až o prax. Realita Slovenska je pre neho totálne nepochopiteľná. V živote by sa tu nikomu do zdravotníckých rúk nezveril. E, pamätáš na problémy Šustera? Jeho pani sa lekárom do Izbruku e, žiaľ nedostala. No, tak to, to, vieš, že toto je presne to, keď si predstavíš, že za hranicami, jak to funguje, že tam naozaj, že sú, sú krajiny, kde sa lekári takto boja proste urobiť niečo a, a zase, a to nie je otázka toho, že poďme teraz tu vyplačiť všetkých lekárov, nech sa boja, tu ide len akoby o taký zdravý, normálny tlak na to, keď, keď títo ľudia sa rozhodli pre túto prácu, rozhodli sa pre ňu dobrovoľne, mnohí sú v nej skvelí a výborní a mnohí sme im za to vďační, čo robia a koľkých ľudí zachránili, ale to nes, nes, nikdy nesmie znamenať, že majú byť nepostihnutelní. To proste takto nemôže byť. Určite. No a z toho, čo ty tu vlastne hovoríš už hodinu a pol, niečo vyše, je, že mne z toho všetkoho vlastne len vychádza to, že sú nepostihnutelní, ale nie je zase úplne, tak keď ide o nejakú že majetkovú trestnú že úplatky, toto tak tam už možno áno, ale že, že niekto ich zlým rozhodnutím alebo úplne, že vy, vykašľaním sa na základné vyšetrenia zomrie, tak v tomto smere sú nepostihnutelní, lebo je tam tá šialenosť v zmysle, no ale je tam nejaké percento, že by možno ten pacient aj tak zomrel, keby mu aj dal ten lekár úplne, mm-hmm. že kvalitnú starostlivosť. Takže vlastne mi z toho znova vychádza, že sú vlastne v tomto smere nepostihnutelní. A to je nenormálne. Nepostihnutelní a paralelne ohrození pacienti, ktorí napríklad pacienti s rakovinou sú v tejto skupine veľmi ohrození, pretože tam má 100% úmrtnosti, takže je úplne jedno, ako tam lekár postupuje, ako lieči, môže tam urobiť čokoľvek. Hmm. Zdravím do štúdia, píše Vlado z Nitry. Bohužiaľ, tieto prípady sú časté, len sa nedostanú na verejnosť. Našťastie niekedy pacienti aj po nesprávnej diagnoze prežijú. No tak už jedine toto sa môžeme naozaj týmto útešovať, že aspoň ešte takáto možnosť je, že že teda aj, aj keď dajú zlú, zlú diagnózu, tak, tak ľudia prežijú, ale to je hrozná útecha. No. Tak e, je veľmi... Vlastne všetci pacienti, ktorí máš mozgové príhody, kde naozaj máš ochorenia, kde potrebuje. E, veď na čo, na čo lietajú vrtulníky, na čo, lieta, na čo sanitky húkajú, ako na čo, však možno aj tak umrie. Mňa už, ja stále, keď vidím sanitku, a na čo ide, prečo môjmu Petrovi povedali, možno aj tak umrie a tu idú zachraňovať. Ako a hej, to... že vyšleš po, po hm? vrtulník stojí to milión, no, to sú no. strašné peniaze. A nakoniec je tu vlastne tá, presne toto, čo hovoríš, <laughs> ale že nakoniec vždy môže aj tak zomrieť, tak že ja nemieňajme tie peniaze potom takto. Ja som presne napísala riaditeľovi nemocnice, aby mi teda vysvetlil, ak sa stotožňuje so znaleckým posudkom, ktorý napísal pán doktor, že je to v poriadku, ak nezoberie krv, lebo by skolabovala nemocnica. Takže ja som mu napísala, aby urobil aspoň základné preventívne opatrenia, aby informoval o tom pacienta, pretože keby bol môj Peter vedel, že neurobí E, lekár krv, lebo nemocnica skolabuje, tak on by si určite to odobratie krvi zaplatil. Počkaj, akože skolabuje, to nejako tak naznačili, takúto vec? Že, no veď že som to... ti čítala z toho znaleckého posudku. Ale mi to daj ešte, lebo to som nejako keby, prepočul, že čo? Keby lekár o, e, v praxi mal urobiť všetky vyšetrenia, ktoré ja už neviem, už som to no, niekde založila. Tak by to jednoducho, že bolo veľmi finančne náročné. Tak hej, by, áno, tak by nemocnice Slovenskej republiky skolabovali do jedného mesiaca. Takže s týmto sa stotožnila e, nemocnica a ja som preto požiadala lekára, aby aspoň informoval pacienta. Proste pacient si zaslúži. A ďalej som ho požiadala, že aby, no, tak prečítam ti to no. rovno, že Keby lekár chirurg pri bolestiach brucha mal vyšetriť hore uvedené a citované parametre v ambulantnej praxi pri využití všetkých dostupných vyšetrení, zdravotníctvo Slovenskej republiky by skolabovalo do jedného mesiaca. Takže prečo pre niekoho, prečo niekoho zachraňujú vrtulníky a môj Peter nemal nárok ani na odber krvi? ani na to najzákladnejšie. 30 hm. rokov poctivo platil všetky dane do zdravotníctva, do sociálky, k tomuto štátu 30 rokov platil a keď on raz potreboval, keď bol na hranici života a smrti, keď potreboval základné e, vyšetrenia, tak mu neurobili ani tie Tie no. najtriviálnejšie vyšetrenia. No, ale oni sa, oni sa iste celkom správne odvolajú na to, že nie je možné teraz každému jednému človeku s bolestiou brucha robiť CT a, no, a niečo nie, podobné. Tam stačilo že, odber krvi. No, čiže, čiže vlastne oni v tomto smere majú pravdu, keď hovoria, že samozrejme nedá sa vždy všetky, hej, ale tu je vlastne ten problém, že oni neurobili ani len fundamentálne základné veci Nič. v tomto prípade. Čiže, čiže toto je vlastne ten problém, že, že ty teraz nehovoríš, že naše zdravotníctvo má fungovať spôsobom, že ťa boli hlava, tak tak ťa pošlú na EMRI, ktoré stojí, ja neviem, 20 tisíc. To nikto nechce. Ale chceme aspoň, aby urobili základné vyšetrenia, ktoré proste nestoja toľko peňazí a sú nejakým úplne, že úvodom do stanovenia diagnózy. No, a v tomto prípade sa nestalo toto. To je vlastne problém. A keď si sa pýtal, že či som sa pýtala lekára, či som oslovila, tak ja som oslovila a všetky tieto, napríklad keď som napísala riaditeľovi nemocnice a žiadala ho teda o základné opatrenia, aby o tom aspoň informoval pacientov, aby mohli si, aby mali možnosť pacienti si zachrániť život, tak v podstate neodpísal. E, to ignorácia zo všetkých. A to som chcela povedať, že všetky tieto listy, ktoré píšem, tak posielam v kopii asociácii práv pacientov, úradu pre dohľad, ako nikto nereaguje. Proste nikto nemá záujem o tých pacientov. Tak ako sa my máme brániť? Aké my máme možnosti, aby sme si zachránili zdravie? No jednak to, ale aké máme možnosti. E- vlastne zmeniť tú situáciu, aká je teraz. Že, lebo vieš, každý ti tu hovorí, že hmm. také tie, tie vzletné reči typu, že občianská spoločnosť na prvom mieste musí byť aktívny, každý občan musí začať od seba. A tak ja mám pocit, že ty si začala od seba, že už od 2007. či 10. 10. tak 7 rokov už sa s týmto trápiš, že tebe už nemôže nikto vyčítať asi málo občianskej angažovanosti. Hmm. No a aj tak, že, že v konečnom dôsledku zase ten technokratický prístup, kde všade dostaneš ako technokratický, teraz mhm. prepač za ten výraz, ale ja už tom trošku vytočený, že po papuli, že taká, no. taký technokratický preplesk po papuli, že no ale to je mimo našej kompetencie. Duf, skončil. No. Celý, celý občanský aktivizmus a taký ten normálny mhm. občanský, mm-hmm. nie ten šialený občanský aktivizmus, a normálny, ku ktorému tu všetci tí demokrati ako vyzývajú, že to je na prvom meste, všetko to skončí presne v tomto bode, že mhm. sa proste nepohneš a ty si, ty si vlastne, ja to tak chápem, že ty si vlastne za tých 7 rokov nenašla nenašla Jedného. ten styčný bod, od ktorého vlastne začať, to, čo tebe, že, že ty, ty, ty proste chceš niečo, aby sa zmenilo, už nie je preto, že teraz ti niečo vráti človeka, z ktorého si žila predtým, ale že to je už, to je už stratené, to už je koniec. Ale ty chceš, aby táto situácia nepokračovala ďalej a tebe sa za 7 rokov nepodarilo nájsť jeden Jediného. No. No. pozitívny bodík, od ktorého môžeš začať teraz stavať niečo ďalej, lebo proste všade zavreté dvere. Áno. Všade arogancia, zavreté dvere a technokrati s, s výrazom angličana kľudného, pokojného, chladného. My, toto je mimo nás. E, pred mesiacom, som sa stretla, to mi poradil pán doktor Suchánek, e, že proste budeme medializovať tiež s predsedom jedného občanského združenia, ktorý veľ, veľký aktivista, tak, tak sme sa stretli, že aspoň budeme medializovať tento prípad. Ja som s ním sedela 3 hodiny, ja som mu všetko porozprávala, dala všetky dokumenty, tak toto je a on mi potom zrozený, alebo teda zrazu zmenil, že to takto nemôžeme frustrovať ľudí ale to takto je. A ja som potom rozmýšľala, že dokiaľ ako budem, keď prídem sem a ja to budem rozprávať, tak ja naozaj tých ľudí budem frustrovať. Ale radšej, nebudeš frust- radšej budeš frustrovaný, ale budeš si môcť zachrániť život. Ak to budeš vedieť, budeš síce frustrovaný, ale budeš mať možnosť zachrániť si život. No, vieš, len tá frustrácia je v tom, že vlastne nebudeš vedieť veľa razy si ho zachrániť, lebo znova opakujem, ty nie si lekár. Áno. A veľa ľudí nie je lekár a oni nevedia, čo ten lekár v tej danej chvíli má urobiť a nemá. On, on ten doktor, no tak e, to nemôžeme asi vlastne ani ľuďom zazlievať, že v tej chvíli nevedeli, čo mali ešte povedať a čoho sa dožadovať, lebo ten človek to proste nevie. On, je tu kopec ľudí, ktorí proste vyštudovali iné odbory, sú v tom dobrí, čo robia, ale nemôžeme chcieť od nich, aby ste sa vyznali v tomto, čo to je úloha lekára, no, vieš. No, tak ty ma vlastne ešte vlastne, viac tá, no, frustruješ. No, to, to, je vlastne tá, ešte tá úplne, že najväčšia frustrácia, že ani tí ľudia si v konečnom dôsledku do čerta nepomôžu. Mail skúsime dať nejaký. Dobrý deň, Miro z, z Orovnice Eh, v blízkom kruhu rodiny som zažil rovnaký prípad toho, čo si pacient musí doniesť. Bohužiaľ je pravda, že ani tá úbohá sestra nezmôže nič, pretože mnohé nemocnice riadi penta a tým pádom je to len tunel v zdravotníctve. Bohužiaľ Slovač len vyplakáva ľudia, vidli do rúk, napísal, ja len čítam ako napísal, pridám ešte ďalší mail od Mareka. Dobrý večer, nechceli by ste sa pozrieť na danú udalosť, ktorá sa stala a na mnohé, ktoré sa ešte stanú z pohľadu, že sa zdravie pacienta je zodpovedný v prvom rade pacient sám, že každý človek má svoje zdravie považovať za dar, o ktorý sa príkladne stará životosprávou, neprepínaním rôzneho druhu a lekár je len človek, ktorý má alebo nemá schopnosť pacientovi pomôcť. Príčinou pochybenia toho lekára bola určite jedna z ľudských vlastností, ako ako ľahostajnosť, lenivosť, arogancia alebo len nevedomosť. Takéto vlastnosti majú milióny ľudí a máme ich niekedy aj my sami, ktorí sa pohoršujeme nad týmto prípadom. Určite by vám odsudeniu tohto lekára neprinieslo potrebné zadozučinenie. Prajem pekný večer a želám všetko dobre, Marek napísal. Ja ho nechcem odsúdiť, ja len chcem, aby toto nebolo normou, ako to momentálne normou je. No a tam máš ale, že, že píše, že v prvom rade, že každý by mal ako sám mm-hmm. dbať o svoje zdravie, neprepínať mm-hmm. sa mhm. a tieto veci. Ja, ja neviem, ako ja som o tom <clears throat> dlho rozmýšľala a že prečo sa to vlastne Petrovi stalo, prečo, pretože on naozaj bol športoval, nepil, nefajčil, eh, chodil na mm, proste on, on, bol, on zdravo žil. Naozaj on zdravo žil, plával, lyžoval a ja som veľakrát rozmýšľala, že prečo pankrás. A pankrás je vlastne orgán, ktorý, raz tu bol jeden, uh, Marian Filo mal uh-huh. jedného lekára alebo jedného pána a on hovoril, že pankrás je nedostatok lásky. A ja som vtedy veľmi zareagovala tak promptne, že tak toto nie, tak ja ani za seba nedám ruku do ohňa, ale Peter bol jeden úžasný človek, láskavý, milý a keď som to tak ďalej ako tú psychickú príčinu, tak áno, je to nedostatok lásky, ale k sebe, pretože on všetkým, čo, komu sa len dalo, pomohol a na seba zabúdal. A ja som vtedy e, toto riešila aj s, mojim, s mojimi deťmi, že vlastne prečo ochorel na pankrás, a že e, človek si... Mm, a vtedy mi môj syn prvý, ktorého mám z prvého manželstva, mi napísal, ktorého človek, ktorý si zobral ženu so 6-ročným synom a nevlastné dieťa prijal za svoje a naučil ho všetkému, čo vedel on, čo sa staral o svoju mamu a nikdy na ňu nezanevrel čo sa staral o otca až do poslednej chvíli. Nikdy nikoho neokradol, vždy robil svoju robotu dôsledne na 110% a to vôbec nemusel, lebo sa nejednalo o ľudský život pri jeho práci a popri tom sa venoval rodine. Kvôli tomuto musel prísť k lahostajnému lekárovi, ktorý mu zobral šance na záchranu života. Ako, ja som z tohto chcela len charakteristiku Petra, že možno to bolo tým, že naozaj ten pán Krás zlyhal preto, že on sa rozdal všetkým. Hm. On jednoducho... A môžem ešte jedno, jeden mail, ktorý bol reakciou od jeho priateľa, keď som napísala, že vlastne ako mi e, tá právnička povedala, že aj takto prehráte a zničíte si zdravie. A jeho dlhoročný priateľ a kolega napísal, k tomu, čo píšeš, nedokážem nájsť slova, nerozumiem a nechápem, ako si ľudia navzájom môžu takto sofistikovane ubližovať. Keby si bola videla moje slzami lesknúce sa oči. Petra, kto poznal, rozumie. Bol to aniel, ktorý pre tento zlomyselný svet bol neuveriteľne ľahkou obeťou, na ktorom sa hrozne ukázalo zlo. Mm. Takže to je moja odpoveď príčine jeho ochorenia, pretože on <clears throat> naozaj sa rozdal a, a to mi teda to už, vieš, ale to zase už nezistíš presne, to že prečo to... No, jasné, jasné môžeš mohla by to byť, nad tým, a, a, ale nič Mohla by to byť jedna chyba, pretože Čokoľvek, no. zjedol uhorky a vtedy boli veľké povodne, e, bolo to tam infikované. Vlastne mi celý ten víkend sme rozprávali o tom, že na čo si jedol tie juhorky, veď vieš, že je všetko infikované, máš, ale to sme ešte mysleli, ne. že má žalúdočné ťažké. No. Takže mohla to byť dietná chyba. Ja neviem, prečo ja si myslím, sa mu že to ani stalo. to asi nie je dôležité už teraz nad tým rozmýšľať, čo všetko za tým mohlo byť, ale ešte by som chcel predsa len zareagovať trošku na ten mail od Mareka, uh-huh. ktorý píše, že Eh, že, eh, že v podstate každý by mal dbať o svoje zdravie. Tam samozrejme uh-huh. ťažko niečo namietať, ale sú choroby, kde jednoducho môžete sa snažiť akokoľvek, proste ju dostanete a tam musia nastúpiť lekári. A hlavne, čo chcem povedať je, že mm, on vraví, že eh, to bola proste taká tá ľudská chyba lekárov a treba to vnímať akoby zmierlivo, pretože my sami tie chyby máme. To je samozrejme jasné. Toto nebola chyba. Len, len jednak to, že to nebola chyba, že neurobil základné veci, ale, ale viete, že to je tak trošku, že samozrejme eh, aj keď sa stavala nedávno, neviem, kde to bolo, stavala sa cesta, teraz ten most postavený spadol a zomrali tam nejakí ľudia, mm-hmm. tak, tak mohli sme povedať, že viete, no tak bolo to pochybenie, možno nejaká taká nedbalosť, možno lenivosť toho, kto tam mal dávať pozor, No, nemôžeme to takto povedať. Musí byť niekto za to zodpovedný a musí za to niekto niesť mm. trestnoprávnu zodpovednosť, pretože tam proste zomreli ľudia. A toto je to isté, že tu teraz nejde o to, že poďme silou mocou prenasledovať lekárov. Tu len ide o to, aby aj tí lekári mali presne takisto ako každý iný človek, ktorý niečo robí, aby nesol zodpovednosť a keď na to príde aj trestnoprávnu zodpovednosť, pretože tá trestnoprávna zodpovednosť tu nie je preto, aby sme silou mocou všetkých v tejto krajine prenasledovali, ale aby každý vedel, vedel, že keď sa pre niečo rozhodol robiť, tak tak to musí vykonávať najlepšie, ako vie, pretože ak jeho pričinením dojde k takej, takej veci, že, že niekto dokonca zomrie, tak to, to nie je sranda, to sa nedá odbiť spôsobom, že prepáčte, no ale tak e, proste niečo zanedbal, ale vy tiež ste niečo zanedbali. Lekár, preto sa tomu hovorí, že je to proste poslanie, lebo si to tí ľudia vybrali dobrovoľne a to nie je to isté, ako keď niekto zabudne, a ja neviem, urobiť krvné testy, ako keď e, robotník, a teraz nechcem vôbec nejako zhadzovať robotníkov, ale je rozdiel, keď robotník zabudne na pracovisku e, e motiku, mm ako keď lekár zabudne zobrať krv. To, to sú dve úplne rozdielne zábudlivosti. Hoci by sme mohli povedať, že no veď, ale všetci zabúdame, no ale mhm. žiaľ, ale ten lekár má úplne inú zodpovednosť, ako ten človek s tou motikou. Tak tak preto asi e, sa to podľa mňa nedá takto jednoznačne iba, iba takto zhrnúť na to, že buďme blahosklonní, lebo všetci máme nejaké chyby. A potom vlastne, keď ak bude raz Marek, ako mm, sa Marek. na tej hranici medzi životom a smrťou, tak určite budete chcieť, aby vám tú krv zobrali a oni vám ju nemusia zobrať z istoty nepostihnutelnosti. Miro sa ťa pýta, že čo si hostka po tom všetkom, čo prežila, myslí. Prečo vlastne ten lekár prvého kontaktu tie základné úkony neurobil? Je otrlý a unavený z pomerov zdravot zdravotníctve je neschopný, je lenivý, je slabo ohodnotený a demonstratívne dáva najavo, že má málo a možno ste mu mali čosi dať. Povedzte, prečo vlastne ten človek podľa vás zlyhal. Čo si myslíte? Ja neviem. Ja, ja napríklad som sa teraz presťahovala z toho bytu, kde vlastne som to môjho Petra kde sme podávali tú smrteľnú liečbu, nemohla som tam žiť a ja som sa presťahovala a zhodou okolností uh, Bývam teraz tak, že vystupujem z autobusu a vystupujem oproti domu, kde tento lekár býva. A ja stále mi tak napadne, prečo. Nemám k nemu, čo je veľmi zvláštne a čo teda som na to celkom hrdá, že nemám k nemu nejaký odpor alebo nenávisť, mm. alebo mám len proste taký tupý pocit, taký pocit bolesti a naozaj neviem prečo. Neviem. Dobrý večer, chcem len v kocke napísať, píše Zuzana, môj prípad, mám cystu v mozgu a epilepsiu. Cystu v mozgu mám od narodenia v roku 2013, som stratila takmer reč aj pamäť. Nechcete vedieť, čo za námahu stálo neurologic, e, neurologičku dostať ma na CT. Ešte v ten týždeň výsledok po CC a troch týždňoch v nemocnici bolo, že komisia mi povedala, že mám byť spokojná, že som sa narodila v roku 67 a nie v 20, lebo by som bola dávno mŕtva. Potka vyriešené. <laughs> Toto, toto je povedali. Um, teraz vieš, že máme 5 minút do konca relácie, tak teraz by sa patrilo povedať asi podľa mňa niečo také, že napriek tomu, že e, to takto vyzerá, ako si to opísala, tak napriek tomu, že to má význam bojovať aj tebe, že to má význam ďalej pokračovať, ale ja teraz proste nemôžem si pomôcť, ale ja ten pocit nemám, že sa to oplatí, že to má vôbec význam, lebo E, a keď ma presvedčíš že opaku, ja budem len rád, lebo je, sedí to oproti mne žena, ktorá 7 rokov niečo skúša a dokopy nič, zatiaľ nemá žiadne pozitívne, čoho by sa chytila. E, za, napriek tomu ešte stále tu je tá, tá legislatíva, ktorá vlastne je a ktorá lekárov robí z tohto konkrétneho zavinenia proste e, nie sú za to zodpovední. A uh, E, čo chcem povedať, že nemôžeme to vlastne nakoniec pre mňa ani, ani na to otočiť, že, že buďte vy ľudia teda zodpovední a vy sa dožadujte, lebo vlastne človek nevie, čo všetko má žiadať. Tak, tak ja som teraz frustrovaný, tak ma skús tejto frustrácie, ak sa to vôbec dá, nejakým spôsobom dostať v zmysle, že prečo by to predsa len malo význam, prečo, prečo to ty budeš ďalej robiť a budeš tento pokračovať? Uh, ja to budem ďalej robiť, lebo ide o život. A to je tá najvyššia hodnota, ktorú máme. A ja to budem robiť preto, lebo tým, že to robím, tak ako nejak dokážem spracovať a neviem, či prijať, ale nejak dokážem spracovať ten neskutočný ľudský hyenizmus, ktorý, s ktorým som sa stretla. A ja pred pesničkou, ide pesnička? Dáme pesničku, ale, ešte ale... ti predtým, počkaj, a... ešte ti prečítam e- e-, e mail od Láca mm a potom ti nechám ešte samozrejme priestor. Pani Maravíková, v prípade, že vám uh, uh, neodpovedal úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, podajte trestné oznámenie na úrad z dôvodu zneužitia právomoci úradu. Výrok lekára, ktorý ste prečítala, je v rozpore s ústavou. Nie len váš syn, si platil zdravotníckú starostlivosť, ale platíme ju, tu nejde o syna, ale o no, partnera, priateľa, eh, ale platíme si ju všetci, čo pracujeme a skladáme sa pre tých ľudí, ktorí zdravotnú starostlivosť nevyhnutne potrebujú. Čiže Laco hovorí, že je to v rozpore s ústavou a že máš podať trestné oznámenie na úrad pre e, dohľad nie, na zdravotnú starostlivosť? Ja som úrad mi odpovedal, že to nie je v ich kompetencii. Ja som oslovila Slovenskú lekárskú komoru, tá mi odpovedala, že ja som len žiadala, aby tohto lekára upozornili na to, že ohrozuje pacientov, ak takto rieši. Slovenská lekárska komora mi napísala, že sa nebudú tom, tým zaoberať, lebo podľa paragrafu 4 odstavec 1 o sťažnostiach som sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia a teda e, sa týmto nebudú zaoberať. Oni neriešia, že, že lekár ohrozuje život pacienta, ale oni riešia to, že podľa paragrafu ja som neuviedla správne slovíčko sťažnosť, ale uviedla som žiadosť, preto som preklasifikovala svoju žiadosť na sťažnosť a znovu som sa sťažovala na tohto lekára, ktorý ohrozuje, ktorý toto vyhlasuje a tým ohrozuje pacientov. Tak znovu mi odpovedala Slovenská lekárska komora, že sa týmto nebudú zaoberať, nakoľko to e, sa vyjadruje ako v rámci znaleckého posudku ako znalec. Na to som im ja znovu napísala, že podávam sťažnosť na lekára, nie ako na znalca, pretože tento znalec vykonáva paralelne aj prácu lekára a ak postupuje tak, ako to vyjadruje, že jednoducho nie je potrebné urobiť základné vyšetrenie ak postupuje protizákonne, tak tým pádom ohrozuje život ľudí a pokiaľ ho neupozornia, tak e, upozorním ho ja a jeho meno zverejním. Takže momentálne čakám, je to tretí list Slovenskej lekárskej komore a asi tak toto funguje. Hm. No dobre, niečo si ešte chcela pred pesničkou no, povedať. No, ja pred pesničkou teda si ju uvediem a uvediem to, uh, uvediem záver listu, ktorý som napísala riaditeľovi nemocnice 18.5.2016, doteraz mi neodpovedal. Uh, a v tomto závere teda mu píšem. Vážený pán riaditeľ, za toto obdobie som pochopila množstvo vecí, súvislostí. Stretla som sa s ľuďmi s neskutočnou aroganciou moci, neúcty k ľudskému životu, ale aj s ľuďmi, pred ktorými sa skláňam. Medzi takých patrí aj, medzi takých patrí aj lekári z vašej nemocnice a určite aj množstvo iných skvelých lekárov, ktorí robia aj viac, ako je v ich silách, aby život život pacienta zachránili. Žiaľ, ich obetavosť, snaha, profesionalita, najmodernejšie prístroje, všetko je zbytočné, ak dostanú pacienta v nezvratnom štádiu, ako to bolo v tomto prípade. Pochopila som slova a následný scenár právničky vašej nemocnice. Aj takto prehráte a zničíte si zdravie. Bohužiaľ, netypovali sme skóre futbalového zápasu. Hovorili sme o ľudskom živote. A ak je na konci jeho strata, nie je výťazov. Ani nedostatok financií, ani moc, ani arogancia, ani zabezpečenie výhier vám nedáva právo vedome brať šance na život pacientom, ktorí vám veria. Prajem vám, pán riaditeľ, veľa úspechov vo vašej práci a veľa výhier. Ale nie tých, o ktorých hovorila vaša právnička, ale tých ozajstných výhier, keď na konci zachránite ľudský život ja bojujem a budem bojovať za takéto výhry. Môjmu Petrovi zobrala vaša nemocnica všetky šance na život a keď odchádzal z tohto sveta, spieval mu Frank Sinatra My Way.